Шурбатне тедер. Она парза ярдай пинь. Иге шурлине. тебір ойықран Улегши вара. Туба ержи. Шынықни, туп мазыр. Пушни жеклізі хумка. Паркаварде арман хужи иге хутлы бұзық пүртлартны. Кымаға дума паян манахы земгілзі жінжеш. даврын даврынсанақ сана шынық парас сабани. Ангарая сабани ыранақ тұқсағы ядып. Кына үлтсен, сыбаннен хұрасы үртсе кайры. Ол храма мар, теменесесе, ұжылса да бек пүлжі. Ана магаш вильнеренбех вара каныш паман шухышсем аза келчіч. Бұл хал хумка умынче кыштах имен мейді бұшлары. Э, хумка, туры бұлзамчы, дәрі вал хы юзырза себе. Шыны хыйт магилнішін ан ятла хайпин. Менесе, манна шанмастыны варасы бани. Чуха, жын мар, әзі хуба бірле маначана елзе кай аймын жетізі ұйдашында. Үшта, ара, пракавара дерені, шавында, Антеев, на тарансана пулышкаладыр, Магар санбек, кымага дума вренем жидетіпшке, пәрбіріше вренмесен, пурын маканзыр вет пире. Аплам. Чимха, пушнешеклері хумка, Илсе қаймалақ пулачши, хой мінлі. ашыны? ажаба намалдан аққалаш юрада ішне юрадағаншы булас зейрін. «Юрат мазар, ажы выл пить итлегенскер хай берін. Мені айт пулзан вара, илсе каяс пулі, туры булсамчы, тархаслары сыбани каллех. Туры булсамчы, ман владжи тюрке зачамар, итлемезір тамаш, меш, хывна давай житін таран булыжы. Йореппин. яра тетін бұлзан, мін вара, ұраны хевел тұқсана келдер вара. Юрать хумка, юрать. Эй туры шаланышы, эй туры, телей бар бере. Шіне жүнкені жинбек савыншы забаним. Волховарт уражіне тачы, сық Шавғытырақ ведура пәчік михибе шынық етса кәчім. Ағы, дері был, шурбытта бұлейн парза ярар Парым дені тек пүшін жетірәді. Күр жерде письмен давраш пұрдыр, ана нервишнішеде шыпқына шурбытта Магар хебірдері. Амы жана ұрығы бар білдержі. Бұл ұран ирех хумка батнега Магар шыврыма выртсан хытьлленех темиже хут врана врана ғайры. Шудылма икі виш астырым тұрзады бұққаларе. Кывак шудылла хына амашы икі пажалу бачы. Макар бір не худажа чекре, теприне амашы валли хварчы. Хумка на кетсе дратчы. Візем иккіже хевілбе бірлех ялдан дұқса гайрыш. Магар пушинче хал йылдах урық шухышсем, тілінмелі илемлі әмітсем жаврнашым. Шавна бұлан хый, Камага хумке хышын утса бұныне те сесме бүлже. Шыны жыбада сырны урезем, шыре берін менбек шымылын бұзашы. Тыван ял хушынже бер орлы урлыкашны чухне, магарзине веже лес хиріш бүлже. Валку кыжы баден жен лармагайны шырден бұлмала, Арлаза бітіреймен сүстіп кене тудырба чергезе хул хушыне хестернем. Сахман кісінче тулы екеве жызем курын забырашы. Магар вешелиза курманны чылай бүлже. Леш шыбада бірге ғызен хушинче сымақ тұқса кайнаранба магар юрий тенебегех пыранарақ шүреме тұрышнычы. Чірхи хыды казатюн, мағар. магар. Халяга пәр мен жерден тенебек кужа кужынақ тіл бұлма лекрі. аван жавын бабул, магара аван марбек бұлза гайры. марды езем пешере бұшларыш, те тетреленжеш. Вұл пүшне тұруға ғунран вешелесшіне де лайықын бұқмарым. Шактел бұлу, вешелізін жінде қымыллақ бұлмарі бұлаз. Выл макар тілінчен пәрзіма хушмазыр, пит хыбаланза иртсі гайры. Унғы жінчен сықман арге кыштырдатны де, хывартын урабусныгына илдінзе юлжем. Магар прешаврын преш аврын запахны жыре, вешеліз урам варинжи пура жінде иртсі гайнычы. Магар лыпланчы. Бара хыйны хай теміскерле, ытла да паттыр жінбек Ага... Хыях куржыға Чим. Кымага тума верензен ага. Кыдардыбына чалышсымза трензех кая. Пәдемеше хамдывып. Аннене булышып. Чапла жутласа бұрза магар хызен ялінжін тұқса кайныне тезесмері. Чиргөдірденше хурал чанне шапны гына он шухышне сирзе ачам. Магар шаплах камага хумки хыжинчинех пыратьха. да магар бигех хышне кудамка жақна. Сахман кесене кирвиш касмал сем, тада ты хатер земчикне. Магардан кышта кына первежем шываринчи Кеш веш тагын за югесле, силензе удаган скер выл магара демжин пиде азапланза бұнын дуйнайды. Магарынына не скелет, на ебудат бұғас келейді, хы жабақ та сымақ пужарза жінме меха яймаш, кам тень выл пиегерләш семшінші жуғышлаза пуль. Чырмантарсан, шилленінде міншін хамба бірле ертім хадезе ювыра илі, хевел, шүлелі хабарлымай, кун ұжытре. Кашине шынза пырланны юр, васкамазыр ирелет. юханшы взем юханшыв земжіре тығынны бекелгі елгішашы. Урине в анвиттердезе магар шулхы тебе бымадыржать. Взем, кымага думагаяшы ведьха. Кымага дума Чималдан и плажа туянып, тізе жуышлать магар. Шак әмет савындарадына, урезіне шамылын шықлізе бұстарайд. Ағы візем чичипи варе бұшынчен дейірсі ғайреш, вара паркавар армане каяган аслы жул жіне пырынза кечеш. Кунда житсен дейін хумка магар ене шаврынза бұхры. Ывын марниха ачам, юмастыны, мағырдатса итревал. Магар унсымахне лайхын илсе де юлаймары. Э, э? тері вал хумка бепахса. тіліне бек тетепшке, үвін ма шутламастып та, еп сан хышлан бұрадып хумка біче. у каллех Ері давра асла уй сарыл савырдайды. Хеве жуды савырдаган лабырды юр бір чизем хужа жизе емықтарашы. Тіллін-тіллін кукшаланса юлны сыршам кезем көрін калашы. Теслекпе хуралны шул хытты, юре кубалаза туны евр юлны скері пәтембек кыпышкаланна, чыбада келле юржин хуллен нұдырдатса, путса бұрать. Шүргіне күжал хывырт келже. Жирмасынже халі шығы шарласа юғать. Кумка паркавардан акматуға зумен шеш тавран машутлать. Кумка пич калана тарых, онда икі әрне шлемеде жидеть. Магар паркавар тіліне лайық білет. Тақшан бірле ашана онда... хурадул авыртма илзе кайнычы. Макар унчухне пәчі кітчіға, ураба жінеді шымылақ ұлық аймашшы. Шаба хый парка вара кайнине магар лайық астывать. Унчухне шулачы, хелзе хевел бұғачы. Хырықчы, Магарбашы башы таштан айқран курнаган шатма бектеге сулық ашыцы дұғырыш. Кашине гына асладелі шумыршу зағайныран шул жинче тузан вішмесші. Ураба кустырмизем шуды ерхварса хулленде тегісін тұқырдатса бұратчыш. Шул херінше, вәжі херлизір кавагарза вырдаган ырашаныне курзан, магар тілінзе гайры. Унбек пызык ананавал нехышанда курман, ашына. Ко Иван Мигич арчипашын шәрі, халейбір ун арманне гаят бір десен, ана хужи магара темжін хызин ялінжі пантелей пуппек пуласын туын Анчах шав хужанавыл арманда марем. Кумкаба магар шыбақ шав арчибаш хужа патне каяшшенде. Халебен акурат бах, тереде магар, хумка печеші хышын тада хавасланарах уда пушларем. Бізем паркавара кындырладелне шитрэш. Арчибаш хужан дин тузалартны шене пюртне гурзан, магар тілінзе гайры. Хаяшынче, ай-ай, пиде Әр пүр тірінже тебір пүр Мачы Мачидей кежі, десе жоғышлары. Бізен бұны жүхне пүр падінже хуп дұмдерілі, сарым майықла, чәрі пит күшлішін уткалаза жүрет. Мағарана малдан баш хужа бұлі дезе жұтланычы. Кайран гына, хум касыма кеземдарық валшын хужан путрешчики иккетне жұхлаза илче. Эш хұжаганны шава дедиккен. Арчыбаш хужан путрешчикне кымага хумки пұртақ паллать пулас, волына курны курман. Страва якса сонче. Эбер трэмэр. Тезе шелікне ғывза ала бачы. Юрать, аван. Эбер сана кедеттімір. Тере ана хирш яқса сонче ятлым. Вара візем тюрех камагады васы жинжин сомах хускатырыш. Ундан візіне яқса сонче пызык бүрде ертсе кечем. Ашта, мінле камага думалы не жүрері. Кымага тумалы вырынзіне платник семех паларца варнымен. Магар візіне бурнеде хоя хойы жынжы шутлаза бұжы. Пәдембе шичі кымага тумала иккен. Итлада тілін мілі бұлжыға. Шул жынжы темінлі, евір жірбе азапланы бек бұзырынза, пір калашмазыр келіні хумка, кунда елдақ чарелзі гайры. Эш хак ішінчен калашма тыдынзан, волшав чаплы таза тумланны як сазон жыранда хұрами бұлжы. Магар вұл хушылса каяса китмен те шутламан та. Як сазонжы япшар пит калаш юратать. Вұл малдан хумкана шичек магату туза жын вуны патыраш пама бүлжі. Анжа хумка кунпа мәрі. Вуны бұт Сахал мари? Эх ача, сақал бұл. и я сахал булмазыр. Вуны бұт мен тезе турткалана бушларым. Мен жухли келле дадысына. Хывылхакна кала марыншке, кала забар, Ыйтыр яқса зончым. А, манайы. Мен чухлю идашы вара. чимха, чимха, Шамкине кажыртса шуғы жағайры хумка. Виш пүрч салинче епі, пәр камагажын иге бұтта вадыргеренке пыржайлы чешкем. Шук, пыржамар ясмак. Ия, шаплажав, иге бұтта вадыргеренке ясмак келдім. Камаги шүлелі э, бұқса, пәвежітне даран алыне шеклері хумка. Ақ шағын шүліш калам. Бұзықышта сідел жүхлігіна вырын ежінәт, күнда вара шинчі камага думалла. Шүлі жете тубадау ху! Чим? Ия, сағалдарақ плачав. Вон билик бұт парадын бұл. Ага, вара мінле булем. Ну майдан, Фома Игнач. Он белік пат ұштавыл, ебір баны хагайызы тебір жерде парла жаба жыраса тубаймын. Шукшав, кележе емес бір бұлынбек, яқсазончы. Әже манжын, ташта да бұрмари, ия. ранча хуларан курбатты купса ямжыге бұрса кайрым. Ужалста дядеть, а тумана хужаятлат деть, Есі дунығы магазине вал пейді юрадат деть, сан жинжен кебернереде білеші деть, ия жав. Ма жинчен нереде білеші, течав. Э. Кынавара тақ ұш жұғымка. Хой асталыхи бевал, тіліндері тіліндерешін херінжі. Чейлені май, небек бұлза, кәлі хой замахне дасыре. Кына пілні бұлзан, құрбатық патне қаймала чеккен. Ухмахмар ижав. Кымага хумки юврын хашлатса сывлар алыне лыштақ айлалла усырем. эх жеккен маңғында жиде келінеде? Тері. Мән жын апла. Қалде лайхақ парадып шкезана? Чөкінде, ия, езер келішмезен вара. Урбаттық патнех тұқсаудас пүлі. Каяс пүл жау? Күші лайхвыл. юна жалар зақ бір жерке шүт тезіп тажы. Лацес, хомы якнач. Урын әмір берін батырда дед. Мана тавтуза хыйтеште. Пужанна куркебе ушымран та жаккаряха. От хужады хужа жағын беке. Чәлім жердемде уттарам хайппен жавындаллах. Сывы болзай олар. Яқса зонча шымбылын кулза Апла болзаны пин. Алыне хумка иннеле дастырвел. Вунеге парадып та... И все. Тавай килеш келешместі мұлзан, и э, бірде бір, ұрана хузана гаятпыр, онда берін знакомый пешник пор, шавна жынзе келетпір. Ол занбек маржа апласта, Фома городской, но... Кележедені... Тем... Не най. Кележе смар бұлжав, пушне прагаларе хумка. Питехна туда растедер булзан, ну, кайза илер эбі эбе волхакпа шукшава келишмести пульчав эже девет ай ай ай шичи кымага думала. як сазончы халі саза кулзе әжім міне ай ай ай бұлдар эзе вăл вишті виштывады кунда туза бітередін Мен онда кубала да кубала анжақ платнарақ кубала Мен буриде дежав гына кымага хумки темжін кучесіне брахры эх тұра тезе як сезон жешіне качырылза бахревал ытла ши vătvatul s-a hudnesc Щук пульчава, апла мар пульчав, тебір пытне хуш сабар. Чагынь, Фома Игнач, буни кумка аллине гына сульчым. Апла еппень, не чубулькалашма да, шывар былакне сайы ярасмар, адяма каркайрымыр. Тереде был, еребен силлинзе, шурым хыжинче кудам кіне тюрлет келере, як сазончы падинчен пырынза сыва болса ол еппене жол басылзай хула хулана житес пулать мандері макар жире шардақ сикре чынақты каячи шавдере хыраза кайрывыл хумка пичеше чынақта маря, бұл кайла запах мазырақ кел хапхи паттінле уттаржы магар унхыщын утре петре апла пәдембех петре Манран пулмаря камага дума вренеси деревл пашырханза мен думалажы Йылын запахас маржи, анчах магар йылын мада аптыралі. Кам білет, умка нашиллене де, эш на жарлане. Эх, амбулны бұлзан, тереде магар, чуни магар магарза ярас вешне щитрем. Шавы хытра зазардық, як сазонжа кашкарды илленже. Тарғай пинь, ома Игнач. Ангайға, деревал. Магарба хумка жиде чарынжыш, каялла шаврын Як сазонжа алы сулчы. Айда! Келіп пен фома. тері тадақ. Тебір бітне бара бір. Он жынжарын затымы бірінде. Тебір күнне хумка, евел тухны тухманах, кымагадыва бұшлары. Әже пит херзе бычы. Кирбіжізіне етмалла, тымне жырмалла, магарха немен хушныне васкавлын тузабырать. Хумкага магамілі хывныне Анжағына каллех чырман чырманузен пышырғандар ашы. Камага ғылма дыдыны хышынах візен батне яқса зончы шитрәм. Ка унумінже коллег, чықылдашмады дынжы. Мен жәнде яқса зончы, дері бұл. Ужаран ұйтса бұқбарын бұлжав, камагана мүлі думалажы. Вұрманалла бұқтарази, хубағалла бұқтарази. Яқса зончы гына малдан магарбиех онланза илеймері бұлас. Скәрміскер, міндерінес, умка умнех пырзада жывыл. Эккейесі, дәрі хумка. Кымаги зіне мінле думалашы дедіп. Вырмана лапық тарази, хуба халлай. Хуши каламазыр, мінле дума и я». Шағындан хырар әнде мағар, тілін мінле ку хумка питшебе. Эх, ку хумка каллех темшін кунынлашма бұшлар әнде жаңа, жана деревіл. Күнбек пармай бұжа шавырза тұрзан, яқсы зонжы візіне қывалазай амада бұлдарасын Мен жын чарынмашы күхім капитше. Мен ляпла, Үйтірі яқса зонжы. қазы замахне шаплах тапчырза елеймезір. Ара, ұнда платник сем камага вырынне тузабана ведь? Шавынбек тумалла. мелезан ба Фома Игнач. Мән тілінесі бұлдыр вара. Сарлага жілізіне қыдарцалі хелдетрі хумка. Бұл хыне темінле пиде чаплық хужабек, темін дума бұлдараган паттырла, мұнгымылын тұткала бұшларым. пле деп яқса сонжа. Хамда да шав, я, теле ондан. Анжақ, платник сен әже кирлі мармана, ебі хам әже біледі, шав. Алынжи кирпичне шавыргала шавыргала бұқры Шаплыны шаплаға, анжақ, мінгерлі сана, шавына сасыне хыбатсах ыйтр якса зонжым. Эй-яй-яй, сиренбе. Шавна чухлаза илей местер булади. Кымагана ебе и кетерлі де дума біледіп. Ия, пәр ешіне варманала бақтарадап, вуда етсақ тұрашы варабызем. Те бір ешіне хубағала бақтарадап. он пекіне вара хужи лайық пулзан гына дуза барадап. Вәзем кілем вуды жундарсан да, пүрде ыдарма жүк ашытывашы. Курбатық күпса да мана шамын жын юрадад. Езір темліне дедір, шавна білешіне бе. Ах ты, он что! Дейін тапшырза яқсасын яқсазымжы. Ав мен бірге ша құратыны кенезі. Магары үшкерлі сана жаблайы. А как ше? дере хумка савынза май леди. Эп шухышла закларна мар болу. Камагасты зенде пыршыдыге бурболь. зень аван булбала, я. Анландым, анландым. Эже чебер туза барзан, ана тупма улать. не лайх туза бар. Аранде Лайх раша барзан, чекіндірде патвардара буре Кетмелі бұр яқсасымжы. Адя, шле, шле, тупса бар. бір. Бұт мүнлі кухумка пичче, терде тем бұшырғанзам. Камага дума ранба, эрне ертсі гайря. Хумка вижі кымаға Магар бітерчім. Магар кымаға мүнлі тунне жергелі кураймареді. Кымаға дуны пер пір келбіште мари. Унын пірмаяқ сарайран хумка батне мала. тада вешнігумін жығытықран тымбағайыр илзе-илзе валаш қара жырмала. Онға жетчен евреш за ураран ура ертме болайт пулзан да, мағар ұншын малтанлаза немчухлі деп жырған маре. Халдан кайныне пілдерешін бұлмаре. Эз ажам ергелі бұл, аслы бұл. Хумка бічу мен хушныне ялана хитле. Ан үрген. Үргензен астажы бұлаймаш тезе, хыдарзах аспаны чанамажы. Магар замахни асран ямаре, хыне хушны ішсене туны чухвал хумка бігех тумба да хайырба вараланса петре. Шымжа кебетум тумдерінчен йывырчыры шаршы шапма Мағар Магар шақсене пәтембек чытса ирттерме тырышы. Унзырын ана кымага тума верен меде майгелмеш пек туйынчы. Магар пәтем чундан тырышса әшленіне, якса зончыда азырған екен. Бір хине хиневыл хумкаран магар омынже. Мінле чыра жагузан, фома, пейді булдараган скер, тезе Хама хагу, Хама булышмай зиклдем. Амбе кымаға дума врендесте деп тері хумка. Аван-аван. Пиди герлі. Лайық печник пулма керлі куачаран. Вараховна да шымыл боле. Халя печниксем сахалта. Урдесан бада чубашы. Давай врент, врентесіна. Шак кымылы калажу мағара ұтлада келешірі. Умка пичішне жавын хышын тыван ашыне юратны бек юрада сегілзі гайры оның. Евір вара магар квак шутыллах ыйхран вранча. Бұл хумка пичжі тұричен ана кирлі дарана кирбіші тса қадірлері, тымба хайырне де пір тулы екшірнічі. Шапланде магар шакунхине ядарлаза камагадуны шырде пықсадыма шутларем. Хумка пичжі жетідінзан, бұл кирбішсіне мінле майлаштарза не, магар жылашен пықсадыжы. Үшта мінле штықсым тұзақы вардыне, Кымаға кідесіне еплеш авыртарза пыныне күжілмезір сынаря, кымаға тюбіне тумады дынсан вара чыдаймаря, үтса білме тапратры. Кумка пиче, кымаға тюбіне мінлеш аврашы, манын курас келет, дері бұл. Бәр зымақ мазыр, Шыварынчен чілімне кылармазыр, хый патинче магарда ныне де азырхамазыр, ери бен кыштырдадаган хумка сазардық жіклерем. Анай... Шарс Дан табақ чарынчы. Магар жіне хыразагайна тілзір шыдарас шыдараспек пықса үлчі. Вара хыйде темінлі, шынна калама юраман ябала жінчен асни илнебек пульчы. Тымланза пәтне пүрнезімбе мұндырка шышма кензіне хышса бұхрем. Шаплақтыва шачам, шаплақтыва шы, теревіл бірдақтырзан. Анжақ езі ғында мін тұсадырадың, ға? Ия, мін тұсадырадың, дедіп шау. Манан верене шығым кабитче уйланчы магар. Кымака дюбіне мінлі дуныне курас келет. Хм... зіне кытырдаттарзай ичі хумка. Шав травал кирбіч касмалы тохчине де шыре брахры. Біренес келет пульдеға ачам. Эзі мана кирбіч илзе келзе барха. Кунда бұқсады мастын бол? Ия, мана кірбіч кирлі бұл ачав. Эбі напа жыра келзе келіне хумка бітші. Шиделік лехетса худым. «Их ажам, апламар. Иран вали дегерлі бұл. Иран вали ецағур. Есі тем юл хавланма пушламарын мариха, каплайп сана юратмасты фет магаш. Их, магаш марчыха, магаша че мінятчыха ес. Магар. Ия, магар жав. Юратмасты пулеп сана капла, магар. Адявіштер, кунда бұқсадымасын бұл? Вараман епле вренес хумка биче. Кайран. Кайран вренен. я... Эшлемелі хальнумай. Ебе хамда виші жулыт лавренне. Адя, каядын бұлачам, каядын бұлачам. Мана дытса, чырмандарза тымастын бұл. Мінді вас дедін. Магар, кембек бажырғанчы бұлзан да, иріксіре хумка бадыншен тұқса кайры. Барагале хайын малынхи әжесін бетерімеш ме дабратрым. Умка тебір кымаға туза підерне як сазончы хулана арчибаш хужабатне кайса келже. Ундан вал пейде савынышлы таврынчы, не бүжеде. Паяны пейд, Фома Игнач, эскалана мăгырчи еді бір. Паян юре санвалли кажонка туянса загілдім, дере. Мăгырчи тывасси вăл хумкана пейдех илертмеш чыға. Сымаха була жеш каланычы Анжах як сазонжы, хой жавы жинчен час чаза хазынатчы. Илзе келіне булсан, кайалалеш мілі Магарчи дума вӹсем қаш пулзанах арман пӱртне. Макарба хумка шывырса пурнакан пӱлеме пухынчыш. Яқса сончыпа хумкасыр пушне, унда тада вижі бычы. Бізінчен пірне гына, магар, арманды мельники кенне білет. Үттізіні халичен курман палламаш. Кажон кене бұжатма малдан, яқса сончы бұшларем. Омай Игнаш сывлық ішіне жедеп, тері девыл туллы кургана Тәбі ғұрыны чем бұжатры. Ундан вара черетпе каштине пек іштерзе дұхрем. Кыштақ тұрзан, візембурде үзірілзе гайреш. Пить күжізем буринде, юнба күбіне хынгыла бехерелчіш. Пүлтре, юже ерекпе суханшын ши зарылчы. Үзірзем, вәжімзір табак туртма, тада темле, шеклензе гайза хыттында, шымылын пагылдатса калашма Магарни гамран дытла хумка пиччешинчен тілінжі. Үзір хумкаба, оры хумкана не предет талнаштарма жу еккен. Ак як яксазонжа, хумкана тада дебір курга эрех тулдар бача. Хумка тертлензе де болин иккіміш кургана да малдан хибекех ішсе ажы. Эрех юзі пульжі булмала. Хумка пит кужі жавын хышын майзыр туткаланжа. Ағалге холын туды юманкам бимайла мұқырылза дұхля. Ол чылачень сымсаба віргелізе тачым. Ай, молодец! Тарахласа кулзаячыш унраны Мавара. Ничава марим. Тереде хумка пушу куркана жіне хыттан шакла тарзалартря. Ундан уражни сіксетачым. А какша? Маналек шигап калачы. Эшке пужа жавраттеща. Валдерес мар. Эшке Чуна жем выл, чун ущи, дечі. Әр Хай жери покажи вот астарова чухне. Пәдем хуйғым суйғым маныштыр, нужам земде аз ангельчар, Шен марим варебе, Эх, тулдар забар мана якса сонжа. Шаклаттарар вайхрах чухер пушах рыма. Парас, парас, дер якса сонжа. Бұрбірек сантивле дүбе әжет сана завза хизеплезе, як сазонжа, лашлан заилчо хумка. Манзавына скелеть. ліпатта. Четверть келенжи шулы ытла бұжанна. Умка халенде анраз ухри тухи чинех үзірілчі. Мана жінзім, шок шіндеші. Қайталінех сөбілдетсе кашкараш мата пратрывал. Ман шок ким. Манпорте пор, манменщок, пёрть пор, пылдыр пор, хедра, алармань, тываттыбач пор, квенде ебе эбе ыхракилине де хамдуна, шавах мана шукшин деші. Умкалыштақ пушне устриде, кетмен шерден сазардық, шав дерегі чем сазыба, кышқырза мағырзаяжы. Вона шукшиндеше. Эпе нуша. Нуша тюснешін. Ама не мана тамықра усрана. Ман порте пор шукмар. Еле волча вдри хурлана за себе. Чавндах ерзе Читряна. Урах Урық парасмар. Вильсе де ғая, Юлашкине хамры жепір терштеғы тізем, як сазонже седелчинчи шуды ұтларақ бұшан четверт келінчіні илні хышын, урде бірле хебірдесе тұқса кайрыш. Бізен тұқса кайзан та хумка чейін мағырзаларчы. Ундан бірдақлы планны бек бұлзан, седел тайгалан тайгаланса тұхриде, Перегудым ярза пуссанах уране тешірілзе анжы. Епле үкне, шавынбек шывырзады кайры. Хумканы бірдей кабулмаре. Те тілікпе, те үсірбе, вұл теміндерлі адашты, сұранлы жинбек канышсыр, хирензе ежылдаткаларе, турткаланже, шырлізіне шыртса хаярын шадырдаттаржы. Үйғыраны вранны магар хыраза өкірі, бұл хумка вран ичінех шағында пуш вежінже хурала заларыма шутларе. Тұл шутылза жетсен, жылайран хумка аранран денебек Бұранзанақ тұрза тенге жіне бұрзалар Фу, дере бұл, Үшне ювырын силендер зейлніх үшін хепхерлік үшіпе мағара бұқса. Ес мін лекунда. Үтлай үзір бұлны бұлеп кашыне. Ия. Иә. Үш Ош Үш Ну, майтарақ үшіне бұлым. Сана вісім ұтларақ тәштеріне бұлаз. Уда керешім жымағар. Манавар, ну майтарақ пачаш пүлші. не идет бахры хумка. Пүлместіп те? Я... Майтарақ пачашав. Изіблеші блади. Эпте кирлішінах ведь магар, э? Магар. Кумка магар чине пақса сазарток тем сазардық тем салғуланжы. Ондан тебір такран... Тенгел шинчен ады адыжы, мағар жүмне бұрсаларчым. Мен жұтладың қайсы мағаш, мағаш, марға, мағар, ия. келе қаяс келмеші? Қаяс келмеш құм капичі. Мін жын вара? Шапла бұлшав. Қаяс келмеш тәдіне пла. Ебі, сан бақпырадып құм капичі. Манбах, я... Э, Анчах, баян паян, гаядын бұл. Мен дума, тілі небеші бар қарса бірақ емағар. Мен таваси, немде марда каядын пульчав, ачам. Эбі зана күнда ұрық үшлеттері емес пульчав. Мен жын, хумка бичи. Мен жіндетіне я... Эзі шамрак видачам. Эх, евір занашіліме. Евірмар хумка биче, немде мар. ман кымага дума веренесші. Кымага думайы, да кымага дума кайран вренде бепсаным. Ия. Халі, киле каядын бұл. Епхам, шу лазырда бұраймасты Пулга юрпатичен каядан бұл. Эпсана килне херадып. Магар хумкана хириш тұрай маря. Урланны бевыл сас хуразыр магар де, арман бүрдінжен хаземка магата ваган шурда тұқса Умка на кандыкран бұқса юлжем. Хм, магар выл бірдакран. Лай хачавыл, макашачи. Вренешен дорожать. «Иә. Як зонжы қала заназа илдеме бұным. Чынақтан, як зонжы бір күнгене, лайық ыстажы бұлайт күнран, тенерінбе камага хумки магара урықлара пықма бұшлары. Мен давадып бебі қапла. Мен давадып, дезе жүрері жылайтшын. Халі аға оны мінже, тірлерен үгерджіксем ылмашынса иртметі Се... Маттургачы болза жетні магар батне ташти-ташти ялзен женщин зем жүреші бек. Зем пурде магар ахызен батне кымага дударма илзе гаяшын. Магар візен жен іш хакнега гына садрать. Агывыл тағыш ялдан ураба дулы дыры дейсе таврынать. Урныш неші клечке капла магар. Халяв, чываш семде шурока мага дудара бушларыш. Таш тада тубын адюн валли. А хумка? Хумка думалы ешсіне магардывать. Хумкажын әшшук? Эшук. Илек қайдар. Тарахны бек бұлза қайры хумка. Ухмах мари, ухмах еп, пахха. Шавтагама кымага дума врентмелле. Яқса сонжы каларыш. Эшук. Кайран хама чыне генде булашук. Ия килнех кайдар. Никама да врентместеп. Хайхиши кап каланы бек. Хам шыварды шагара мәжіншін барасман, те шәвдірі қыраныран, те мұхмырба, хумка бит көже тем дәрлі ұлшынжым. Шапла әнде мағарын пәдім шаанчы кебе әмече жүхалчы. Кіліне даврынмала бұлжы. Мәншін мана хумка бітчі хұзаячы. Мән бірді, мән бұлжы ана. Мән каласынде аннене тем дәрлі шуғыш патранат мағар бұжынчы. депне, Темінле мүгілзем келзе қаплан ашыды. мағар візіне аран-аран шыдашыда ерайды. Немін беде айыба кеменшке бұл. Немін беде хиріштер мері. Шабақ тұхым кабичі жына кайла қылар заячы. Витер шыр шыржабе күшіл зем. Аялала анмазыр шағынзаты жышты-жыште. Каярақпа шүхе пинжаққа ғыры жинелі думла-думла анчыш. парлы Ура жүмне чустабек шыбыжаган пыльжықлы жылба утма калама жүкканзыр. Магарын улизем чыркуши таранди бенне. Пыльжықлы жыбадызем шүрім хыжинчи кудам кинченде евардарах. Ивынны магар енжен ене сұлғаланза танғыш брать. Яри тавра тюремліксем, аназем, улықсембе вырманзем хура курынашы. Тарында хезік шырма жатразембе шырланзынже кына юр вырткаласа юлна. Шарлаза юхаган шывзем пәріке вілін шаланы үлдінеді. Тюбе лапка, кангавақ, ташта жүлге, кындыр енжен кілні ғайық сем ярынзавы жеші. Илемлішке жақ вғытра жүтшандалық. Пәдемші шыв пиджі хеліхи шартламаз еве бешін забырланзаларны, обырда бірзен женшівін азалыны евер дуйнать. Анчах магаршын пулсан ғалі Магара хайын евір хуйхи бұссандарны. Чылай утревыл, паргавардан тухныран ба. Ебір виші жухымран хызен ялни де жетмелле. Чечеби варе пушнелеш шивгарнова хатра волкаяла жаврын бұхрем. Үтлашын жехтемар, мар, хышин тепіршін да диккен. Магар ұншын хепердері, шулшынже эбе бачын мар, храмалы жук теревіл. Анчах пардак, айзанах, пәкем шан жұрым сырылдатса, сүйлезе қайлы. Куяхымда вара құрақну май жүрет ажам. Шулчинче пейті зықланас бұлад. Шавалгасы захрун хужанады шулчинче лажи ураби мені беш аратны дейд. Ачазы дедірке меші дейд. Ачазы не зем, ұзана хызен шайкене врен мейлзі гаяшы дейд. Дені чана амажы. Шавсыма хавал күржешін шыннызын жінде үлтнітші. Уда шавын бекшін маржы Кам шүретер хашақнашқал еш шывшурда. премагарын. прямагарын. Үжалдан васқаса келеген да, анахы не хваланын туйынчем. Магар, «Эй, тура, ан ярзамчы узаламан бада, дезе баланса сықсықрыде, не бұхмазыр, лепістетсе чу бұшлары. Шабақта оның чичеби вар бужинчи чарнзатым Аллах пүлчі. Вар бужинчи башқара, кем зарлағы шыв юхать, пәдім жула картласа хуны Пәтірмеккен, мүлі қажас, жүші чашылдатса шекленші мағарын. Варавыл калле хывырттын кайла жаврынза бахры. Хайхи шинда он патнелеші вғарза жидейд, налынчы туя бур. Макарын сылашы пюлінчі. Выл, шыв ұрлы малай вырын дубас тезе, вазандары чупкалаза жүреме тапратры. Унда бұжы, кунда бұжы, анжақ шыв бұр жердеті сарлаға, талкышпе шарлаза вырдать, ништан қашма жүк. Магарын пұрбірек қашмалла. Ағывал, игі енченде баху планы хезекрех вырын дупря. Пәргана сылвы шавырза илже, пәдім вайне бұқса, унурлы сикре. Каллехингек. Магар сикне сикмень, терек сырбыр лаш тарткына кадылза гайля. Унба магарда магар да шыв юғымне шымбырдатря. Хулай тарын анза гайля. Бұл біргіде сінчен тұдашыншы, тұдаймаря. Шывына чечепи варе бұжінші тарын шырлан патнеллесі дірзе пратре. Аға не! Шавдері хораны пәдім вайран кашкаржы макар. Вол патранза юғыған жывра, ал юрипе темменндер шапкалашса тапкалаша пучларя. Анчах шивын турачук тени те терресех, Вайран сулынны магаравыл шаплах сӹдірет. Шак вăхытра магар патне хайхишин чупса житррем. Щитне житменех вол шывурлы зіксе Магар тіліне вештерсе бұжы, аллынчы туйне часрақ кындарчы. Тыт туяран, часрақ тыт, кышкырчы выл хыбын заютнескер. Магар туяран хытын шадырлаза ярса илчі. Лешшін ына хыйпатнелле сүдерме тытынчы. Ан ярезе, мінле бұлзанда ан вешет, ширіп тыт деревіл. Агавыл магара шыв херине илсе шидержі. Унда магарында уризем шырлан тепнеші деген бұлжыш. Хайхишін ына аллинчен хывырт ярса илчі. Ширан хәринелле туртря. Мага шывран тухря. Анча хәйін чәрі де юлман. Тумдері тәрі шабырдатса шыв юғать. Палламан шын ына шынса кайныскере самантлыға да пәр вырында тұратмары. Кам ажи пулныне, ұшта гайныне ұйтсады мазырақ, часырақ ялагайма хистерем. Чубе сачам хавыртрах чуб, ывынны бұлзанды вайна бухса чуб, шымжаку верилени чен чуб, Унзырын пызылатын ачам, виледен, килне житте, шы верецеш. Бара керекне пергензе выртта мунчари тарла. Магар ебеде пыльчыклы чулба, хызен ялі енелі, пурбек вайне бұқса лыбыста тарза жупре. Келеші десші, часырақ келеші десші, деген шуғышқына пул жуын бұжынже. Келеші кәне сывлайми бұл Ебе урезен пешереген бұл Тарланы тинь мұнжаран, тухны евер скере курсан амжы шут хăраса кайрĕ. Ах тура! Мен сана ачам. Мен халях таврындан, тесе ыйтрре вăл, хумка пичути килчи. Магар пигавардан хай пӹччен кына тухнине, Ундан чичипи варе бушинче шурхи шыва юхса кайма пушланине каласа пачче. Çакна илтсен амышы пушше хыраса Ахрат шырлане каятын ведь ачам. Кам жылзағы варазана, «Эй, тура!» дезе демеже ғуд сықсықса илчі. Чунаган вучаға керзігайныбек віделензе юкрема карамышы. Вол часырақ кывай чыртреде, том чүлмекпе шывретре. Магарына лешшин каланыбек тар тапсаду хичченешлі. Вара амыжын керекіпе піргензе выртре. Амыжы унын тебе сахманепе, тылы жыбадыне камага жіне тепетме сарса Ожы керекпе видене магара лайк пек бек туйынче. Демінлі врахын сырылдатса, пішерзе тұраган жан жүріме шемже қыбық шине кірзе выртны евер шебе шинтілгі жейді. шыме біт күшран девашын сірдінже, сірдінзе ажашлайды. Шуба юқсағая сранына, амжы каларыш чынақта тура құй шылсақы варжы бұлмалыла, дезе шуғышлайды мағар. Апла болсан, унын бұр бұлға. Чабахта на хумка пичеше чипер ӹшлене шертене хвала заячче. Мменн щиитмережі хумкана. Чапла шухышласа маях, Эженне магар тутлын шывырса кайрем. Кучук паян мменн иртенбек пӹччен. Ураменчи чуречи умнеларна тавал, хыреме вышса небе амжы таврнаса кедеть. Амжы Тул шудылны шудылман ыйткаласа жүреме тухса кайны. Шургунне пушланны ранба, бұл кашнеер жавынбек тухса каятте, каш пулны шерелле тейін шықыртады кізен пуштар қаласа келейді. Бір уйыға яғынынде, күшікпа амыжы, ыткаласы тупны шықырба тұран каласа бұрынашы. Келін жәвізен пір-бір жетірі ұлман. татса дебетне кімбанады тақшанақ шизияным. Күшік, күш мезір урама лапық саларадь тулда хевел жүргіне. Пюртюмінче хитсе қаяған пәчік канавдарық шынғырдатса шыв юхать. Шыв жінже шапшуды хевел шевлезем жылдырдатса вылляші. Тислікленне, шул хытты жінже упрамын чамырчы хизем чаваланашы. Вутпек шунза ки кикириклі саравдан, візем бадінже хыттын кадиклетсе, шаврынгалаза жүрейд. Бізегіне карындарза уткалаза жүрейнерен, Бұл шавдері паттырда мұнгымылы хужамайлы. Шырма херінші вады емразем жінже кураксем ева жаврашы. Візем пәр чарын мазыр қыраклатны, кушуға бұшық ұрама тухмат ченнен туынайды. жән сенжен париги келурла, анадала вәтшағыра жазем віляші. Візем шул херебе шурза юғаған жыва темежетілде певеле-певеле лартна. Турбастады кізенжен туны пічік шеш кемезіне юқтарашы булаз. Эх, кайре, ман пăхырхам, мана не курыр, тесе кышкыраççы, ахылтатса кулаççы, савынаççы. Кучукын, хăй тăхыннă çетек çатык кипи ем пушне урăх нимле тумдир те çук. Ашши вилнеренпе шыбады шыпати те «Мән Мӹншӹн вілді атте. Вăл мана шыбада да барачы, тет кучук. Аптраза çитне енне, çамки жінчі кесенленни Перене тарах кашелькетсе чубакан тарах концене бахкалать. Хошчух, ыйхы пуса нерень, йывырын анасла-анасла ярать. Пүлтре лармажав дере товарда канзырына. Бәр пәчен шағын бек ларны вғытра күжуқ хайын жүре өмінже қалечен курман, палламан жын пырза тұны неге сесмері. Үжізем келдей, ұйтры выл жын жерден. Күжуқ жардақ секре, Жүречі өмінші тұра ғыншыны насы залдық құратса бірақыре. Көшук самантқыға сымақта ченмере. Урамлі шында шақына сестре болмала. Эз ачам хырараным, анғыра мыққа, анғыра. Эбіз ана тивместіп, теревіл башсасы ба. Қандық ветер көшук шинелі, квак томдеслі, еваш тахесі күшсем ашын бұқсадырайшы. Бізім көшугін құраны жүмне самантрақлы жүш. Ашу келде жүгім, Эзі пічінегім, ебатса ғыздірлі жігалліқ. Евашын калашаган шын күжуға бірле көрнебек шывық шын бек түйінжі. Мана анне пидірсегі варна, дәрі валқыш кырза. А жуэшта, атте жүк берін. Жүк дедені, ашта гайна, білместіні, вал вілні. Вілні деден. Тулды шынын салғылан салғулан загайры. Баравал правығыт хуши ташта аякала, уй хапхиене лепых садыжым. Хыжан вилні зана жуачам. Херле вилче, магарында ашы вилні унчухне. Мілле магарын. Есна А магарын. Аннёш тагайны дадай. Анне шығыр бұштармағайна, ұйткалаза жүреттем, манвалли шығыр илзе келет. Урамлешін құрық калаш сады маре. Күжіксен жүрет жуымын жен Паклак Павылын шатрон бюржиене лек ашса кайрым. Кужуғын асына заюлмал Бұл кужук аш шебеге хвадан бүллі, сарлага хубу шиллі тереклі шын. Сухалі пиде сайра. Ана піржен-піржен жұтлаза тухмада болат пулмала. Хезі кужызем унсан не пушех, евашлатса кыдардащы. Хой пірмеш сірі кіске зықмантығынна, шыбада азырна. Ура кежерен жілені шлепкине, хылхи таран Чурым Шурым хыжинче мар кудам жақны. Алынче кукрашка авырла пызык туя бұр. Шақшын күшіға, хырын вышны шинченде вұхатлыға мандаржы. Бұл ұрында қымылын калашныне күшіға пейт келешірі, ана пәтімбе хыйенеле жавыржы. Ағы, хал шавшын пырын загайны, күшіғшын темінле, Пиде хақлы, чуна живых ябалана нахту туынжы. Хызен пәчік пюджи де, шәрдебінші тәттім шыдык евер товарланны бек пульжи. Кужуғын халек пюттен чупса тұқса, шак паламан ба бірлі каяс келет. Унбек шынзембе бірлі шүреме калама жуғаван бұл. Кужуқ шучіпе візем пуржи рейде шидеші бек, демінде курза, тагамбада да тіл бұлза калажашы бек. Бірмай бюртре бе ывынза житні кужуғын Ирегелле аслы аслыда, хивелле шүттінжене курса жүрес келейді. Кучу каллех, пəчк жүрече ведер урамалла тенгерзе бұқма бұшлары. Ағы хайхишін умне жүрече умнешітседіжі. Туебе жүрече хуппене Унчен те бұлымаря, кантак ведер лесор ашын паклак павален пичі көрінже. Візем бір тем темжінчен калашса үлчеш пулас, Паламанчин вара ұнғышын анадалла бұрынса уттарчче. Шта кайры жывыл, кампатне керешші, тада хамырбада келмешші, шоғышлары күжік. Выл урожне тачыде, паламан жынна, лахрах кура тезе кантық шумнере хүбінжі. Бара мін көрчіға. Лисор хызен вырысла калин кинжен дебр-ябр вешчерзе духря, выл шул жинжи сәлгәшлі жыва сілбетсе, юре хайхи анадалла гаяган жын хышын жупря, хай Эй-яй-яй, эй-яй-яй, кат бичке тюплеген, ем пешине шедеген, тезе шывар карза кышкырать. Охшавли сыра, тарықса кайры күжук, шакна курзан. Ирден жүреген сенчен пырмаяқ шаплашыл жүрейд. Ух, сана! Паламан шын, лисор леш аврын запах маря. Был бақча кіде сенчен, пырыншы де, качака хуши деген токырлықпа шырманаллансы кайры. Жаза курын ми бульжен. Лиссор унғышын шырмахерліне шидичінех витлезе чупса бычым. Лиссор жергезір ача кенне күжуқ тақшынақ білет. Жавынба лиссор витлезе дыныне ура пахмариде. Шиес келіне бері атаган бұлны ғырымне алыбе шылғалариде, алық паденчі кроватшыне вұртса, часақшы вұртса кайры. Күжуқ, нем тойме ұйғыран такамсем хуллен көптардаттарны сасы бавыранчы. Бұл сазарлық Ужылса кайры. Шавна була темлі хыруша чілікні де манса кайры. Ушне ушны ушман сіксідір заларчы. Амышы таврынны екен. Анжақ выл халичен бек гына мар. Он патінже леш хайхи, пажар чулеже умне бұрза кайна шлепкеллі шындырать. Кужук тілінзе хытса кайры. Кужук. Ачам, ақшақшынна палларны? Кужук патне Күшік мере, не бекірек бұлза пүшне бекірем. ша, палашук, ұштан балладар. Сымақ ұшырғай хижін, беге хивашын. Он жүхневал пачыкача чешке, халя баққа еплеюсе матурланна. Шамрықсе ша, вурененге. Пи-хей! Урныш бере бақсадыра дежак, тере урине. Амырдавын. жын, Негам каласа кетмезірек кутамкинехов захучы. Тебелелі иртсе зедел батне бұрзаларжы. Фу, аша пульчы. Өвіндім паян, десе тарынан сывлары. Ара, ывын мазар. Водар жухрымытла шуран келдемдеріндегі. Ебі хам, шавалғаза шитсе келзек шешрымвын. Дерек ұжуғамышы, сықманнехов захунық үшін тебел көклене бұрзаларзам. Пажыры кунда тюре келме хыймарым вот тенге. Чак кужушкана да, малдан чуре жерен ыцабыға астерім. ондан хурал бүртіне газылардым. Шаплақ пегензе калачат келіне хына. Кужукса шинчен анза амышы патне чупса бычы. Ну, мінле. Палай марыны пичуне, калехы трямыш. Палатып, катка бишке теплеген жин выл, тере кужук. Міскерден, чиберхай сачам. Кузая жамыжы. да тапалаймасны вара айванскер. Сан пичу ет вал, сабир пичу. Вон хамыр ялда кедю кетсе жүрері. Хамыр бадырда хватер дейді бұрынжы. Астумастыны да. Көшу калех сабирасына забахря. Ундан амжы нелі хавыр чарынжыды. Анне, вал халперін бада бұрын магилчи тезе ғитрем. Сабир, мен ачаран талық турадын үсіне. Унчичче ғайзан ына амыжы бе апы апыжы жағында салага ял нелзі келзе яны. Улды жыл хуши кету кетне был. Шавы хытра маяқ штапан падінче бұрынна. Штапан баурине ана хызен ачебеге хусраны. Изіплені Забир ялда мигиш старик шывық пулна. Старик ана оспана, урны шинжен кала-кала шухышлаттарны. Шапла, кедю бадинче шурезех качы бұлдадыны Забир. Волтавралыға лайықрақ та рақ құрма віренне. Хүйчерінже темін, шылгу жібек тапсадыраған иксілмі вай пуліне сізеген бұлны. Шынзем келжі ортлы, шем елі ашы. Унын жапла әмірі бек кеду хүшін сәдірінзе шүремелі жи. Сабир чыдайман, пәр жол ене вара негама білдірмезірек, хай журалзай үсіне яла, елчік ене дұқсағайна. Вăл килне таврнна чухне, унăн ашамы шинчен юлны үплепек пәчік пүржі чиперех ларнăха. Вăл бүрде аппышы сыхласа бұрынным. Пүржі кевеліні пулзан да, сабир унда пурбере хыйвали йва шаврма шуттытнă. Анчах мінлем айпа пурнжа йергелесе ямалла. Мінлем пушласа эже тыдын малла. Шаксем сабире йылт аптратса жидерне. Вара хужалых тытса ураланма әметлене сабир – тұван ялінже де кедю кетме керішнім. Ялды танды шамрық семш олахи лапкаш сенже, ял херінже угылжанавы ядуғачыш. Урынма евар бұлінде, візем ғызен жөнезіне яшкерім вай езенже бұзарачыш. Бір-бірінбе қалашса, тұзай тұзайы баначыш. Забир күнға житчен уйхердарах варам бұжы сідірзе жүренебе Шамрық Шамрықсем вайы разавынныне Хой жавында тухмасчы, пырза чинегенде жүкчені. Халі забер ширин виші тулдарза, ширім таватта Чун эсінзе житне де шав заберінім. аслы бұлінде, волғыне сірімбе аптраны евір тыткалашы. Ним дава білменде не кәсле калама вренче. ана тыван ялінжі вады старик асынма десе банычы. Сабир вара. Чуным ебандыр бірі уйхым-суйхым иртсе кайтардері. Чагын хыщын, кесле сабир биржине, ялшының земде халичен ебек мар ораснарах ошын бұқма бұшларыш. Качызем ұнбала хавасланса туслашрыш, вая жүре бұшларыш, сабир візіне ташлаттарачы, юрлаттарачы, жүрпрашсемде унба ошын калашачыш. Анжақ бір ун батне яраны ывілі, Яранхы лажа улжуше, кагайба суду үлі туза бойныскер, шавыны ывылі ягур бұратте, сабирден шаплайдать. Эситлеха, эбір урамра чухне санкунда нечу хутлашса жүреме. Мін жынапла. Сана була чилай херзем пире юратма бүлчіш. Ибайыплайым. Эсплетне, шыпчықларза юрланы ювыш тура жібе хере жапсан, әмірліхе таду булат кеші. Эбі шапса бақрымда пурбере хеш Айшу хушлатып та ирек ирексірлесе пұхмала бұлайды. Сабир вол мен каланыне онланса хилеймериха. Мен жүнін бе кала жадын жақ, дезе үйтірі Сана кеті жү бұлзанды юрадашы. Тем думалла, кеші смелез анағыштақ, дер ягур. Езе ягур чебер калашха, дер Сабир. лезе енгі дартын вара ебізіна. Кам берге каладын көзімаға. Лизук берге, дер ягур сабир қыл хибатнерек бензе. Лизук перге шақна қаламала. бахма бақма та ялде херсенже немін бете уйрылзатымашы демеле. Лизук чухын жын хері. Эш падінже унын аллы уре нығыжанды шықланзадыман, вутребек шунза ішлет. Чухын бұлзан да ялан тербейлі жүрек, сыны бұжы илемлі таза, ұжы кымылы, шавынба ана земде ұтларақ Сабир батне бұны яран де жавын бек зінжен пәрі иккен. Сабир ягуру бавырақшен кен Юлашкенжен ягур демле евашланны бек пульжы. Итле Сабир. запар мана шав лизуга. Эбізіна ағал тума бұншын. Мен ұйдадын шавна савса адып. Дәрі бұл. Үштан білес араман, дәрі Сабир. Азам жыда, орам жыда маребе. мұл не үштан білзе жидерін терия курса бірден хыпма білмезір. Чіл хүші вару чіпе жавырнатсанын сабир. Биде юрадатып шкелі зуға. Аңғы мингелензе пулінде. Ну? Ынландыны мана? Ратны Аван жав. Кет сабирдадақ. Юрадас пулать, юрадас пулать. Мандраны дичинезі. Хайнбек алайса бахлуча, аванрақ пуледен. Эбі мені шичирют кына вет сирін яран ягуры пушне прогалати. Чокша, дед вал. Манба кала жашын маржа лизок. Темле калас ытлата чул череллі Хотте мен доязаны. Ол жабақта хыңқта думас. Чон дейін. Чук пол, дед сабир тілінзе. Чынақ шапла, дед ягур. Эппенде ну май, хере хамалла шаклатса көрдім. Хожын батни пырза гына сіртенем, візем сарчубек ирілзе гаячыш. Акудизин. кудезін. Узана хиріш лайхын тавырса шабе бірі әмір азанмалық суран Чим қайсы тұқтақы? Лизук сана мен бірге за шидерджи. жидержі. Ез ұнба чібір қалаш сапықрыны? Мақылығақ шетілзі жүрез ұншын? Яран ягуры ним вайманде не пажыр хинченде ытларақтарақ сағайры. Калашса да пахрам, илерце де пахрам, анчах сыснаран әне дума жоқ, прирежал жылба та қадыптағыны андив әмір үйгенсе бұрындар. Шақындан вара, пайдақ вақыт иртні бұлсан да, сабер шақна аза илсен чыдаймазыр кулзайырайды. Мәскін жуын. Унбе хытланды бе хере ашыны, дезе шуғышлатыл. Юраттар мамар, Пу пысса ғұрын. Шынна ана падақ пажавырма жуғ, иріксірлені бе Чунауш барзам тень. Хизеплегеншін тубыны тем. Сабире пірле ослы шынах шаплагаланы чыға. Чималдан хузавас тені жынна пілмедарыш. Сан бұма бұлдар адевыл. Ан мухтан ан ленде чывыл. Кевішсі шизе ан жүре, шире пул. Быля да гулеза, калаш та савын. Юратакан херхы ек санумна бұрзадыра, тенечі. Кам тірзегі жақсымақ. Бір ғашхене сәбір, ұжылны кымылба урама тұхрем. Савық шавғаш, Шандалық түлек тұрачы. Угылчара шамрықсем вай вылачыш. Читрихайхи сәбір даунда. Шумынче кәслі бұр, жүхне чухнеде валана парақсақ варман. Леш якургалаган лизуқта та шавында пынычы. Юрлама астачывал. Сасси Янратса ярачы де, мен каланынде, ыдарма жүкчі. Сабир житнешіре хайхи шавлизуға ваяғады нечінзе ғыларчыш. Орде унжине пахашы. Тілінмелі ябала ларыш, Якур қаларыш, мене пір утты мене дырать, на Ярынза гына тухриде хайхіскер, пушлаза ячы юрра, пәдім ұғылча хуши, ес за себе янраза гайредейн білме тем бұлжы сәбіре шак вағатра. Тәйтім піт көжі кыварбек пішерзе гәрі. Чәресіксе духаспек тапмады дінче. Чытса драймаря, выл дализук пабірле юрлаза бумады дінче. Юрнезем кеслехелхемізіне, чунхавал хавач без уйлашы. Савны сана юратса, епчын зымақ калами. Шыпчык юри юрлаза чундан вардан савами. Чундан вардан савынса, керензе юрлари пірнебіре юратса, әмір бірле бұрнари. Лизук шаплай юрлады. Сабирде бірле юрлаза кесле қалады. Тәнче юрлады дейін. Сизет сабир жак вағытра, бұрде биде тәліне. Шварызіне карны да, хытса кайза бей итлесе тұрайшым. Шиденде. Сабир шиде, тереде лизук, темле бұлжышке хавал. Сабир умне бұрзадычы, алабаджа. Сабирин шан жүріме пешерсе, ежыл хускалза кайры. Бұл шинник дарай азыр бақстадычы. Чарихайын те юрлать, те тілгі жет. Хойде білмеш, үзірбек. Шагын хышын, нумаях та вахыт иртмере, Сабир каллех лисукатель бульжы. Халах уды жулма тухны чунчухне. Хивель ана сумень, Сабир кетеве яла андарчы. Уйхапхи Заберевал хойбатни бума кычык туртле. Пычы заберға ескер. Манзана пір зама каламалы бұр. Кыштақ тұрзан, ебе улны ұтта хуралама машарана каядып. Камылу бұлсан пыр, терлизук. сана білдернішін пыр адып. хавасланы забир. Лизук васкавылын лебе утрем. Келіне келіне келмен забер кышт-кашт абат шырткалар еде, шулны шарана житре. Лизук пчине хикень. Улахра уды шулса бебрех. бірех. Ышпрезем кына келесіне тин даврынашы. Сывлыш ужы, кашта жазақ теттімленмеш. Жағынбек чухне уды шулса кайны шырте шүреме пидяван бек. Чірене каныш паны бек Лизук па забер, шығыл-шығыл калашса, юнажар васкамазыр утса жүрешім. Калаха лизук мінле бір зымақ білдерешінші сманым. Лизуғына күшлімна тенгерзе бұқыры. Каласа бір зымақ та тем шуғы он бұжынже. Каланды, елінші забір. Ес келін жи. Кел мін жи тізігіна білешін бұлтым ебе. Кулгаласа елже Лизуқ. Е, «Э, жын кынай, ебі санын чынлазақ каламалы бұрдезе чыға. Каласа епін. Утны шерден сызатық жарынзаты жехер. Хыйгаллех сәбірек бақса ел күлже. Ондан каламаллах пулзан, калами пин. Итле, дереді сәбіре, чуным. Дезе хуже. Турран пәдем бек аптразай үкрі сәбір жағында. Калама бе гайнебе вылхыйне хый ташта, пәлетрен жүлевеш бек туйнать. Эх! Шавға шіне візем бір-бірне әмір-әмір юратса, келейлі де таду пұрынмасымақ бачыш. Кайрақпа візем бірне бірі савнышінчен ялдызем бұрды білсе шидреч. Яран ягуры сабире шағыншын ұшкерен хыратма бұқры. Легеден ға. Бірек біріне ала легеден, дері бұл. Сабир шағын бірге лизу да қаласа Кай, дері лизуг, ангалай жүншінчен. Міншілге тудыне сая Ара, Ягур пуян шена чишкеллисук. Пулин, мана візем пуянлығы ним думата кирлімар, татса бачыса берелесук. вара пір хирцень візем лизук ашыбе амыжы келішсех мұшырланчыш, бір-бірінбе келіштірзе пұрынмады тынчыш. Лизуга кедюже качагайрындезе, оза кертсе калачаканземде бұлжайш. Лизук візен замахне итлемері, хай забирбе перле мұшырланышын, пәдім чіререйін савынсадычы. Әміт жанды каялламар. Малалла дені ваттызем. Сабирбелі зуқта пурнышты васы жінчен икіш бірлі шухышла бұшларыш. Хапсан малы шук візей хужалықне. Киверек пүртте, палдар. Хужаларақ да, там гербештен туна алық сірведе. Види выл халлихе візіне керлік темар. Унда пурбере малы вөлік чуні Візен халпатембеде хурсембе чықсемжеш, лизук хайкилне чухне, галарна мажар хур илзе келічі. Тада сабирін жүржізем, чамрық мұжыра хизепле силаба, чепсемгаларны чыбарчығы илзе Хужалы хра шавзем бурлиде камалла. Кардышне тухсан керзен, візен сасызем үлдінзен де чуна бузарайды. Анжах, хевреші пин тадыла аякрамар. Сабирін шырне, халичен ялды пір буян акса аксабурначы. Она тара илес вғы жейірсен, сабир үлімлен хой акмашу тытре. Варлық валле тырине шидержевал, кергуне, кулана тюлеме вғы ял старысты яран, ун жіне пуринжен ытла табынчы. Сабир, хыйын кулана не тюлезет атма, тебір әрне хушите бұлін кеттерешінші. Шав хушырах вăл ялда хăмаш уртаракансем патнче эшлеп, Мәнлі де бұлін ұры хеш тубып тезе жұтлачы, шапла сывыл шавырза еліп те. Уланай апарза тадып тезе, старыстыран выл кышт кеттерешін бұлза тархаслаза елінчі. Старыста үгіде кемерем. Выл ял куштанезембе бірза сабирен көйтті жүртне жиінчек сұтса ярадып тезе кышқырашы. Шакна илсен лизук тазыма хушмазыр чытса драймарем. Эс тада арженешне мән худшынан, кышқырза брахры ярын. Бізім, шүрт өмінже шабылдатыне илсе, пір касрешінзен пұштарынмады жер. Ара, хирарым десе, эбішін марим, дерлізук. Чен болзан күлеппен пень куланайна. Күлі меспірте меспіршке хайбір, сан бек юны жән шыған бадятлашсадыр ечен Аплай, чим ға қыдардам зана юны жән шыған. Яран лизукшине куш уребесси вень бахрым. Аштан келзе дохрынезі. Шылықлы жун. Шағымдалар малатчы комагу умынже. Хайарланса кышкырчы старысты. Сана боламанын инге курази. Футтан астарны болзана. Лизук тем калашын булмаря. Ярана на чешкебе вар урла шаплаттарчы. Чунды валза забирень. Волкуш хупса иличен яран умнешитсе Мен таваданезе кашкыр! Үрім арасы се болас пуғынышынзем шыбақты жүш. а Эзі ун беки! Севен пақырыса бере яран. Изірца куна пасмай! Халыға шылыға кердедір антихриссем!» Ыранах уритні кечінзе келедіп, пылхавшызем турраманны шуйттанзем. Эзір хавыр турраманны, шынзене неміріне хумастыр на забир не шолне кушмалла! Илденче хветин казасы. Ушланже вара подрмах. Куштан да буян яран ушкыненжен сабребелі зу хызен келіне аран-арандарза Халах Халық не гура, яран мере урамдары хутры. Тебір не яла Уритик персе шитре. Яран хыех казей илне теречина. Візем, турра сакуна пырать, Арымеде хуттанзе мастарнышы шылықлы жуын дезе, лизуға сәдірзе тұхреш. Бұл турткалашты не күра, Унеттейзем ына шықса бірақрыште таштала илзе гайрыш. Сабир, яранбада уреттік пеші хланза лизуға илзе гайныне сесмезірек юлжы. Каярах пажеш, ына ялжыннызем, лизуға лавжыне вұртарза ташта илзе гайрыштезе білдердіш. Сабир журанах улыза гайза келже, ұнбаунда калашашында бұлмарыш. Киек патінче әшлеген хурал шешеш, паян кундан бір елчі херарымне, сакуна хиріш пыраган шындезе, хулари термине илзе кайрыштезе білдерчі. Уралчы забана дырық, шав херарым лизук бұлны иккен. Питкуже ялт кова гарза пәтіне дед. Шак еврғы барай илтні забетчі даймазыр кышқырзай ажы. Ик ужинжен варегу шул шыбырдатсанжы. Он хутнекені хуралчы да чундан хурланны көрінжі. Ебатса калас шуш, Павел. Чим хатем мар. Исправник патнещите де, кай ладавране, теревыл. Мен дезенде херарымшке, хуп машенде, терме везем зірех тулы, тезе азатревал сабирем. Бурныш Петре вара сабирене. Куштан яран таврашызем унжине педем тебе дабынчиш. Шак ингеге, яран ягурне не делаях онлан заильчевал ырышын зем пулышны гына сабер пăшырханан чунне кыштах пузарчы. Тада пірейке кундан уйыза бахля, унда вăл тăван лизу кишинчен хыбар хонарда та плеймере. Кун хышын кун иртре, Эрне те, уйых та иртрре. Лизук çаплах тăван ялне таврăнаймаре. Çакын вара сабер тепр хут салака ялне щиитсе, патне чарынчем. Ара! Сапир күнда денег бара үлтірімде, келзе құрас терамға. Узизем келдекші? мегеш старик пыр жән жен лып қыза себе. Ундан выл шілікнехов захучиде, сапире алы бұрзады тря. Мінлі чубадан сабир жалам. Сулығу чіберей. Аванаха, мегеш пиче, шүрегелет бір еребен, тере сапир. Ховыр мінлі бұрынадыр, Старик сәбіре хытын тенгерсе бұқырым. Әзі тем, пәтсі қайныбек Күш Күшу темле, шалалла бұтса кенебек. де, алы сулчы сабир. Орас қалзыр бұрныш, темде давямегеш печем. Чамрық чух, савына емазыр юлни аныш сыр бұрныш шавыл. Сабир жүмне вұрныш сақларчы старик. Каласа бар әппейін. Мен жымылба каллех кунда. Берін падалла шаврынса келмелі бүлче. Орық ништалла каймада шулым әндеманын деманын мегешпече. Сапир хын ингеклі пурны шешінчен, кала-кала гдартрем. Пюртре шап пулзатычы. Кужу камыжы хашлатса зывлары. аған бұзық пызы шалғала шалгаласа елчі. Мегеш старик шарламайшы. Вал шывка ебек шапшуры жүшлі, сабир жүмінже еплеларна, чавын бехыца гайна. Каш ине солына хевелін кеп кемшуды байыр кезем, урам енжі тенерен керзе, сәбір жіне үкнем. Кужук амжы пуштар закеліне хытты зіне, кышланы май урамалла бұқсаларайды. Ақывыл сазардық. Анне, макарпа аппа келеші, десе білдерже. Үртешін зімпуші зіне Зем батне часах сабанипе магар бурса кечеш. Сабани де микешпекех чималдан сабире алы бурса дытре. Курманны нумай булать. Келзе курастерім, десе білдерчі. Магар гунда амыш бепірлі хавасланса келнічі. Күшуға вылхый парақ кыварда, кайза күрні жинчин калаза барашынчі. Сабире курсан Макар калама жук выданза гайры. Унын пит бе хелген пежіре бұшларыш. Күшу күмінжелайық лайық марбек бұлны она кыштах лыпландарчы. Ак тамажа, эзі магач печаджы их пулнышке, тілінзе бұхрема мағара забирде. Хатада да, ілдірі? паласа да илдіри, баним. Ара, эбе нашырран турцағылардым. Чудақ шуқсаға ячышке. Чимға сабир, эс пулдыны, шурза кайрысы бани. Эзі шылзағы вардыны яна, туры яны едем Сабир кетюше кыштах астуны бек магар. Магар амжы забере сықсықса тавдуре. Сымақ бір вғыда магар жинжен бүчім. Вұл занынге, мен жын халек келшеді да, ұйтры өрине. Ну майлыға қайны деттен мариға. плачы де, тері зыбани ларза. Ундан вұл кымага хумки магара прăккавардан епле каялла яны жинжен каласа пачче. Чынахи... Кымага хумки де шавын Әненме аптрарыш үтті земде. Лайышын десеттімірде жавғалечен. бекте телейзірден шабине де піркетмен шырден дейінгек тубынат. Темле бұрын мала бұладен де қапла. Візем хызен ингек сенгеге евір бұрныш жейін сымаға керзі кайрыш. зіне үпкелеріш, урларыш, ташта да шитсе Бұлашкен Тулашкенче мегеш старик ажазем жіне лябықса илчі. Пары тағамран харана, кыш кына илдинмеле зазыба. Самана улжын мазырда пурныш техемне кураймас бірінде бер. Самана улжын малла, унзырын пәдем халық азаплан пәдет, десе хучем. Ах, туры, самана улжын ма ради вара. Иккіш пір харстенебе, өйтіріш бе уренем. Саманай, улжынать. Эпе жақсымаға хузанда болза көрні жух үлтсеттім. Үнін мелле калар емегеш. Шені патша келмелі де шешірчіне. Халыға херхенеген патша. Шав, әліктемлі пақа чав бұлны деші, шавын бек кежі? Үйтрі күшу камышы. Хамыр жывашсым хушинче болны детвіл. Шавын бек патша жывара? Ына гына камбілет шав. Ишавын беки, те урхи, каламахен. Халықшын шынтырыжағанны бұлзан берін худа керегені еқ бұлма бек банжотпа. Ачасем жинелі бақса елжемегеш старик. Астывадыр бұлға, пір жүлхіне патшана влерніне. Унчухне урине сан магару журалны чыжи? Астумаз растывадып, тері магарамшы шиклінерек. Берін магар журал ичини, э Йывыр жүретім екенға. Шыварын итілінелі бұлнычы бұл. Жергөре пантелі бачышқы шавын жинжин калаза бачы. Уни бекчан жаптаржы бұлын жүхне. Шапла жав, шавығы трабулжы. Сыбани сымахне жереплетрі саберде. Шавын хүшінде діға Александр Третий патшалар әттейді. Альхи патша Александр Третий деді жав. Ну вот, аставатырынде, дәрімегеш, камзен білернені Илтни, камзем. Пантелей пачышки бере ончухне, турра хирш пыраган узалзем тенепек пта. Палан хулинчень, туда аванчык чыпықлы, пығырыш лептеллі чілімне мегіш старик васка мазыр жеде де жа, Кывак теден пюрде васка мазыр явнать. Иш старик тұрзан-тұрзан шеш хыйынчын өйтнісымаға лыпкын тавырса каларым. Шукшав, деревал. Халаха шомылық пама әметленеген тет шавына тетшавына. езір, Александр Третий патшына да вәлерме бушланы вет. Чынахи, хожан! Шабырт пульжиш пүртрешінзем. Хынеларсан тебір пілі кулды жулданах. Шук, күнай бір мен вара. Шапла жав, унда перінші земде болнам. семи! Ушы қыраза қайрысы бәне. Шук чывашсем мар. Чәмбір жынны. Ну май вренні жын булны дейді ұнашы Шкулзіне бұқса дыраганны булны дейді. Чывашсіне лайх білет бұла демеш. Худ врентме дырышны деші. Чамбар шкулын пушлы Иван күлжі да пілет дедіні. жы бұлнынде Александр Третье вілерестені жерде. «Эй, тура, тем асын сывласа сұқсықса ел жүріне. Жапла, сен тада ақменлі қалашы. Шәр жіне халық сучы келмелейміш. Аға сабирде калареха құланай бірге талашса қайрымыр дезе. Үнбекке бұр жерде де бұл зәрдет вәд. жал жалземдері шыға, әсмел базар енжі земдері жына. Шәр илеймен жын тарықса дереш бұлас, патшасын не шурзадықны дейді. Малдан бұш нечіксе жыдарны дейді. Ұндан жылдақ шурза бідеріне деді. Эй, дура, Патшасын нехшей, Патшасын нехтет шав, хайне вара, тірмене захопны деді. Тірме деніне зан сабир қырдақ секрі, кам білет. Тені унан лізукнеді тірмене қылартыш бұл, вал евірін ақлатса Анда қала, шыршынде куланайшында пдет бірінде бірде тесе хучы. Шаплах шылам, шаплах. Ага хамыр ялтыне хилер. Шыре терес ведь кундады. А валеш, шыржын міше жол хушы анаткассен бе тавлашса сапорнат бірінде. Анаткассен ангарды хыжінжех тыра ақса туза илет бірвет. Весен пире курай маща. Юрать хахалық пах уралды датпыр. сэмпидех пидех вылихерза Ия жав. Кам жавын бек парзахы варны жибиряна. Кам булдыр. Хамыр хушыр ешінсе Упрам баяла яла жырвалішше жүреген недавашы. Ана укшалла шырзудат теші. Бәр жул ене, авдашта, кежін елжік падінже, тая башывғынже хамыр ялвалі шәрі илні де тубада. Камунда кайза агаспур хамыр унжын шуллен хыжы жүлезе тұратпыр. Ағас савара ұпрамзем хызым ағашы де, пұштарна дырліні тезе гына келеші. Ергелі бұла дежев ябала? Шугынде, шугынде, алдыне зұлжымы кеш. Керарымзем мегеші шіне шеклене бұқса елжіж. Сабир ақчын мәрі. Мегеш старикса сасыне кыштақ Жаплавал, пирин пурнаш теріп бол. сымақ жұмақ қамырда болдыр ют қылғана бұрза керзен өріне кетме жоқ магар ударанчен темдерлі юмақта илтне шағын шағынбек шына қалама жұраман варттын сымақ бұрине чухламан Бірлейін жаңына ашы темінле салаға ятлы шіншінші негамада шырлама құшманшы. Мегеш тарик шавзен жағын жән, аза Макара хальмитиш хый темменнле юмахришин еверлі курынчы. Чавын бавылына хый непе кужайын варттын кертін паха паха илчче. Шапшуры зуғаллы, Чуды шамгалла вады старикына жавыға трав варттында семшін семшінжен тада темінде білесін туынчы. Эхай, варымана наслары көжуғамышы. Біріншен, нехы жанды ұры бұрныш бұлаш Юмахлат пұрчунанлы пландарастезе. Хош чухнетелі креммен лайхине курсанда черехе бірдейді. Старик пүшне жіклері. не сүй келмейже мен. Бұйтревал. Әнін мете аптрамала, күчухне, дер урине, чынақ шенелі жевара замана. Шенелет урине. Ор бір шенелет. Унзырын бек хурагалах, ма шылынма бұлдараймаш. Пәрі бұры бе хирдіқсе бұрынат. Епри, аран-аран ақлатса бұрынат. Баттызем, пүртіре шақылдатса калашса үлжеш. Мағарба күжік візіне теге хитлесе тымарыш. Візем урама тұхрыште, пақча пелеш пілеш сұлхыне бұрзадырса, хызем пажыр үлтін сымақсыне манаймазыр хулленжеш пажылдатмады дінжеш. Ес, ни. Үйті күші хызен бәтіне шынсен бұғын заларын жынсавын нұскер. Эбі, немелесі мақалай Әбі Эбі мен мін хырамалай бұрындыран. Әбі қал әне еле даврын иччен тәттім болзанды хырамастып. Әбі де, сымзіне наш ағар. Пачышқыранды хырамастыны. Пачышқыранды хырамастып. Хереспекілзі хырадан. Эзімінле, бұр бір хырамастып. Удавлажу хернежеме херзе бұрачы булмалла, шак вғытра магара амыжы каллех пюрдечінчі. Илдетні магар? вылха васланы ба. Сабир печу сирек жал хыбе бірлі күдіу кетме илсе гаястет. Ашта дерен? Шинчі ғыланза илеймері магар, валса бір деп ұқса илчім. Кетю кетме дедіп шке, илкмері нежак, итрамыжы. Хамры ялдах, хатша бетрине вады скер, вөлі пахаймас тезе галашын дейді жал мінле елжедіне, қазуран икшер керенке тыры да, пардақшар ұқша барадып тетсә билбичу. Кужукта бұра дивара? Ытрымагар. Кужука да елдігі әстетіп шау? сымаға худшынчы забир. Эбізіре камага хумкибе хаваласа ярашуқ. Лайық үшлізен кіргуні иксіре де бірер кебе елді барып. Магар хипердері, каят бірі Каят бір, тере күшік васқавлын. Халех пұжы явза құрадым. Манын көді кетмек аяс келет. Апла епте каяды банне. Кевел херелзе анчы, теттімленеді. Шүрхи сивы жын ура пусмасырен Варман урлак кады хуйық шузағы барад. Ялшы ніземші вырма вырцалы планзан дейін, мағарба амыжы келіне даврынчыш. Шыржыв тепсе Шыв жур шавланы Кинех илдінме бүлже. Пәдем шүттінже елдіртатса пахыған хевел үшінже келеней. зем агана дұқыреш. Магарында жегайма вғы читрі. Паян ана жа хевел дугичінех пырзавратрыде хыйбе бірлі сэмбатне ілзі кайры. Хватраха абачир дяжазем, шынземеше түдінічен кедюғыларзы кайар дері бұл. Апат Сабир мағарба күшуға ял херінче пұрынаган антун танки патнеячі. Маншын бұлсан пұр біректе, анча хала хушныне итлес пулать. Ховыртырақ сұры кезіне хузадуқчыр, дезе хушырвыл. Антон Таньки ялда пуринчин малдан кедю хузадухасы, шуленхи ялана кененде. Хош вадышын зем, хызем сыназа пыныбе калана тарах, Антон таньки пидю вужы камылы малдан Взем чималдан кедю каларзан, Віліксем семке лайық самырланашы бұлад. Бұрынаса да, тәрістігел бұрынашы, әржесе де ешлі әржеші дед. Шавынба кетюже тытны бұғырақ, кедю хузагларма чималдан візенесенне дед. Магарба күжуқ пырзакені жүхне, танькарымы пүрттейтем қыштырдатса жүретші. Візен әверкей атлайчы, ырғын кажуры битлескер, сақ шинже шыналықпа видінсе жывырад. кехай гарды жінже тем каскалатшы, Хызем чухын бурнашы булзан да, халық шинче шүреген хыбарзем каланы тарых, танкебе арыме чынақта ужы кымылы жінзем. Магарба күжік бірза кірзен танке арыме. От ажасам келчеш, мен үрри бе жүреші хакузем, десе өйтірі. Сабир биче сиреки дөгілар мағаларе, білдерчі магар. Э, апла бұлзан юрат, юрат, тере танька арыме. Варавал тебелекеші де, магарба күжіка бірер жылі касса бачы. Аб атлартма, ирехтяшка пешеремермға, варварсы лартмашкан әнін жоқ, ағы шықырда бұлінчіксі сығайырға, Ял вылехе шықырда варбек туды бұлдырдізе асынса шиыр, ват зем шаплахушна ачасемдері. Ачасыне пірер ұвыш хвел жавырныш бар, хвел жавырныш бұтчывыч хабирын, дере карди жинченкені танькада. Парас, парас, дере ареме. Макар пакучу хвел жавырныша емге сине чікіріш. Язах тань кареме хызин иге зурыхне, мучаргаси ураменче шереме хваласа тухре. Магарба кушук та унба пычыш. Вел шүлеллех барать. Урам хушинче унда да кунда шынзем вергішсе шүле бұшларыш. Аға патне зем да пранчыш. Сабир магарзин жей маларах шереме келсе тынымен. Тань кареме сурықсем хваласа курсан, Вăл пилеш хутпинчен çаврса туна шăхличе шăхăртса ячĕ. Кĕтӳ Иректі тытăнче. Ирех тăнны хирарымсем хăсем вăлехесене хăваласа тухма тапратрич. Урамра пудех сурăх макырашни янра пуçларя. Макардине хăçакăнта пызă кеше не туйса илчĕ. Вăл ялхалы хешшн эшлечке. Ана халь, ккетю патинче жүреме лайăх пуласын туйнче. Сабир пичешнеде унын чундан тавдывас сирилчче. Сабирына ула хурамне тухаган тықырлаға кайсытыма хушы. Пәр вылықне де кетюрен уйырса анхывар. Тебір енчен күжік папірлі хамсықлаза вырып тері Юрать, келіші мағар. Бараварым пушыне дыссая жиде, хушнышы речу пса гайрым. Еребень тусан шекленме тыдынче. Шабахта ирхисывлыш уже, темінле канашлық күрейді. Магар прамаях вылексене ышталла да булин сранцы хласа жүреме тапратры. Шавғытра уйхап хинчен темінле лав келсе кече. Илен бичела жегу, ирек каплаштыға ячши, хыйынчен хыйытры магар. Вылық пықсадына май раба кедю херрине дешитрі. Камага хумкебе армей кен. Лав дулы тыры дезе таврнашы. Кайхи пыркавардан бұлға. Ани не ғыранақ ярадып, Візінчен үлмелі шынық саян қайдыр. Кымаға хум кешіне тарық ремагар жүрі. Ажазим, еребен ғывалыр, уядуғат бір. дәрі сабер мағара. Мағар армуды бұсыны еран жинже варам вешіне вешне хелікпе явзаларад. Шывықрақ бе пудексем кәшілдетсе жүрейші. Ура бузыра лайық, Шұрут, маян, пижень, Хурхух земке желензе үсселарны, ташта аяққа саланны кетю илекленсе де лапка жүрейді. Кетю лешінші күжуқ мағара көрінмаш, сабир гына макарданын жықмар. Ежіл күрікпа видінне тислі кубежіне хабарзатыны да, ері тавра лапық қалады. Магарба күжуқ сабири елда хынықса жетрешінде. Бізем кетю кетме бушланы кежех ұл дейірне жидейді. Кетю кетсе жүресе шымылышмар, Шарах, пача, вагатракун кажичень варам боже сетерзе, пәр хүйтліксір уйхірде пермаю са жүрезе елдах вайран солундарать. Тұран ичен пәрлеші варзагурма вагачу. вағачу. Хевелянны хышын дейін келешіце вырдадын да, ебіргун ирбе ирех каллех пушы шакса кедю хышын удадын. Макарбаку күжуға сәбір кашни гонди бададь. Бұл везене нихы жанда сивеншінсе, хыргыш хыратса курман. Индек сингек пулас пулзан да, ялан дева шынлы пландармадыр жайды. Йывыр вахыт келзен, ана шымаланчытса иртерме бұлжайды. Хышчух, сабергай бек пулать. Анжақ вылдембе кулянзан да, йывырланзан шунза тухмаш. чын мезер уткалыза жүретте, майбень юрлама да продать. Арапейде ну Хэйн ұжы сәсіне чіре варринчен сырғындарза, илемленде тигісін жырандарад. Шавы пәдемден пәдімдінже ұн юрине итлесін дойнад. Магар хол ене сазардық шынғырав тенгелдетне илензі гәрі. Бұл бұжы вешне тевелезе хыбалазақ шихриде сікседічі. Хой уменчі кеді урла, качы кады деген вәтліх варман денелі тенгерзе бұхры. Мэнгу, туй маржы, тағы шелзем хер жүретме тұхны бұлмалла. Лайхырақ курзай уласчы, деревал. Чим, кундалла келеші бұлас. Карчы кадын жень, вей жылажа күліне, сиктірмелі, шымалтыран тас ярынса дұхры. Бұл аслы жұлба ялалла шилбек вешчерзе келет. Шыннызем ушына құрынмашыға. Камзем кузем, ұштала қайма дұхны. Темінлі ол бұт тавражы бұлмалла терішке дюжізем тарантас хышын езырланза юлаган шара тузан денелі бұқса. Мага, рачам, пықсандырға! Тері забир пажырғаны зазыба. Віліксіне хвалар адя ада хавыртра шулкеріне. Ав, ундалла, ширман алла хвалабыр. Магар вол хушніне итлізе кетеве шырма херенелі хвалама дінчі. Анчах мен шун ана бе хыбаланза урық шерелі хваламалыне не пледе ангарза елеймер. Мен бұл жыза білбіче, мен жүн ұндалағаядыр, ұйтрывал. Адя адя хывыртра хывала, басқа тремагара сабир. Куразын контур дизем келешче. Кундай, Пирин бадай, Хвалаес, те калашсандыр, ав хурами батне Аслы жулба шыр жымырзе келегензем жіне тебір ғотпық сайыл жымагар. Бұшыбе хыттын шартлаттарза, сине хвалама тапратры. Кедеве тебірдеттезе шырмана илсяндар жыш. Шавы ғытра контор жирнезем візінжен инжехтема сиккебе чуптарза еттіріш. Візем түрек ялалла шулды тіріш. Пәке шинче шынғара візем янараны ғына илдінзе үлчі. Тада пәлетпек тузан мұғырлан сабир тенек шымылын сыл шавырчы. Нухаль, ирцы бол. теревыл. Анғывалыр, вөліксем шитчерінде лапланса. Хамырақ кунда шырма херенелары бар. Сабир бітше, ұтса білешім пүлчымағыр. Кантурды земкеліне жүк кетеве ялан жағын бе хываламаллай. Эх, ажасем, шамрық шавға езер. Макарбағы жүкшіне ашын бұқыры Сабир. Кантон мінліне местер. Юрамаш жавмагар, юрамаш. Кантор дізем келінші өккетубе шол керенже жүреме юрамаш. Мәшін юрамаш сабир бітші. Ергей жапла. Візем ғызіне чаплышын земдешші. земдешші. тапта таптазакай ниде візем жын немін етімаш. Сақалмар көрдімеп візіне. Бірлегінже падақта дуян забахрам. Хінеріші сабир бітші. Хыды жеш візенчен үріне кетмешу қачасым. Кантурты земерсі ғайны жоқ. Шул шинже перінбек шінзен керек камында шәлі хывза, чергушлен зелармалла. Орын ми бұл ічен жағынбек ұзатсы амалла. Бірі хинже сабир, үнчүхне вал шамрық бұлныға. Магар біге кантур шинже немінде білмен. Шул херенже кеду кетсе жүренім. Шул жинже вал хальхи біге кантур шыңғырдаттарза не көрні. Шекленес қыра шуғыш асрада бұлманунын, бал күнді жіне бақныда, варым бұшыне сөздерзе еребейін шығырғалаза жүрейне. Керлеттерзе шидеші де қайгізем, сабир батне жарынашы. Әсі мән. Суккари, ухмахи, дезі Кам бірі. бер, Ара дені забір, білмезір. Контуртызен бұладыр бұл, ваш Господь. Апла булзан парғана ухмаға аттына кедер, хушны кышкыраганны дебірне. Сабир сессе де улайман, тем вақыт раун батне пір сырлыға да шүлі жин шитсе тұны да пірлех турца шапнывал забире пахыр вешле салама жібе. Сымақты жинмен. Ундан татах, татах. Танне жуғатны сабир вара, шүл жинех тызыл завырца юлна. Кайран вал, ытлағыды хенен рейне, хыжын загайна. Аяк піржешім мезем, бек турца ғыратны. Шурым жінжі заламат касны ерзем. көріге бейсі бесі дейін сөвінзе үкнем. Шәлі хывза чергүшлінзе ұзатма теге візіне ұрықран күжіман күрдір, дері забир. Үтлағы зене күшран бұқтарашын. Магар тегі үтмәрі. Мінлі ғапла. Ашына хізіплеме қалазағы варнычы. Бізім бейіз, сыпсана егілденебек анхереш, бізім мен хұшныне итлес бұла денетші. Сабир вара. Ойлайықшын бұлзанда візіне құраймаш, Міне білдіретку, каман енмелі, унашы дегергелі ұрышыншы, магар міншін анынендер ұнзымақне. Кедеве табра андарнық үшін, мағар тілінмелі ябала азырғалі. Бір шымламас қывақ сұрық, Шурхин шывшурны шырлан негерзе выртнында аран башласа вырдать. Макар жасырақ сабир бәтіне жупры. Сабир біше, адяға, пір тем болны? бұл, Үшті, мін болны. Шырпа аптыраны бұл, дері сабир. Шук, шырпа мар, волчирлене. Ну, чымыре мені түтман болышке. Макараба сабир хвартрақ сұрық бәтіне жупрыш. курзан сабир шымылын кулзаяжы. Камзоро хего, пілместіне, үйтір валмағардан. Пілетеп, лар Иван Бичізен вол, тере макар. Аплай пін адя күндан, канцерлер марана. Ол поран пудек туса барать. Пулгалать он беким. Шавығы тракын тұрлахи ападіл мекайны күшік ташитры. Адыр каяр, ибір абатланы хужра, пудики буладюнын, тере сабир. Кучук бір худажа, виші два челі шықыр, чыгыт тата чырзе килне Бізем виші шыде певет апи бадінчі юмра сулхыны кірзылачыште апатланчыш. апа апашизе тұранны жере сұрық қытра шуыры пудек тузабаны. Магарбаза бір бұны чухне сорыхи будекне шулазада дебетне. Магар шак пәчік бүдеге пи хергенжі. Хальдин гына тенже жуды көрніскер, терек сілде вазір буде кедюре чатса жүре емесін Магар забере Эбі ана сұрыхіпе пірлі яла леше, арами? не жынақ баладын бұлзан, лешсе яреппен. Унда ана ма қанзыр, ұжызіне кайзабаны хамыршындалайық, дері. Құжықта жа, «Сәбір піче, манада яр, епте бірлі каядып», дере. «А, күтады, езі дей, жа сәбір. Езі тада мен дума, мен демешін жүремелі». «Мағарба ексімір нача вырнат бір», елінші құжық. Эбір жазақ таврын атпыр, дері мағарды. Сабир хиріш пулмаре. Бізем кайзан, Сабир бірде майне сулғына канмаларчы. Вағыт шыбақ шу варри. Кедюре вылықсем, шырықра мазыр аран башқаса зывлашы. Вады емразен сулғынынче әнезем кавлесе дырайшы. Пір ула пушмак пұру Сабир патне вғаршы де, кемлі кенін Хм. Мәңгерлі саны е. керлі. Кулза ячы сапирына курзан. Кана қалда бұра. Час күлдан каят бұр. қызем аптраны вырынала васқама азыр өтілі. Ачасем шаврынса келечен закана кана астеревіл. Шечік пинжак падінче шығыр худаш некі юбушызем вырдашы. Сабир хайын тымара авырла, сүсірен явна пушине пықсаты жеде. Сана сідірсе жүрезех, Әмір ирді жәнде ман. Нихшанда хулбуши емрен сәвінсе үкмін жи. Тезе тарыннан сывлазай әжі. Ундан вал құрықшыне тозылза выртриде, ташта шүлде, түбере, хой малан задыраган пітчен пәлі тады кежіне бұқсадыжы. Укан туртезем темеш пекілчі жінде баян. Тадақ шені шуғышсем кускалчы шун бұжынче. Үрәш пекілміш хавзем. Өліксем, шаплақ ұлап күнші Шақ табыр вырнашна ана упраманы. ана Антон Танкинчен тара илне. Аны гунда шырма шатра шамкине духать. Келбек шурлы топралла упрам. Шабахта киргеш мере. Уян жінзем ұлық тавра жінші кыпкада лайық шыре юрада чешке. Тесе тәлінчеш упрам ралхыш бір жінзем. Чук, упрам немінлі рейде тергемеш. Ағывыл күнда кедю табыры вырттарма ғушре. Упрам сабире, кедю пахма тытны чухне қалайста татылчы. Табыра ашта чардыне тіріслеме, бұлғалде худ транзиттен келгелезе гаяд. Чук ажитчен, табыр вырттарны гышын, унын шак нажар деген аны падембех тислікпе шуварынза, таранзай юлад. Шидес шул упрам кандар акмашутла Кунда инде кандар шешмар, тула далай үссе жиденмелле. Упрам, ос шидерет, болда яран еші. Яран дятне аза елзенех, сабирин шилле келзе капланжы. Шав яран булман булзан тень, халичен пурнышне майлаштар зада яны булече. Аджа бұжалы, шын булачы бұл. Ышта жүреші халлизук сәберін чунешу үлжі. Керек мүлі бұлзан да, күжал юлашки жол кедеуге деп тері баравыл. Шелегерзенех бір-бір қолына үшлеме қаймала. Олара үш тұбын магерлі, мәскер күнда шерін сідірінні. Магар пәчік пудеке шулдар шыбе хый етса бүжі. Пудегамы жывады зорық ұнғышын васказа отыря. Кужуғынына хавала мала да Лариван батне магарба кучук аслу урам урла, кукша миккизен хушибе качса житрещ. Кукша мекке пӹччене хурамра выляза жүретчче. Вăл магазин быныне курсан темӹнжӹн сазартык сихри хыптын кышкырза ячче. Пәррввеж Ане «Анне, анне!» тесе мӹнь бур вăйран тормакланса килнелле Амы Амыжы чүрече уçса пăхре, анча хурамра магарба кучук кына сур хываласа быныне курса булас, калле Плетіні мағар, мекке сұрықрағыр арвет, дерек ұшық шыппын құлза. Мінле зұрықран үйтір мағар. Ақшақ сұрықран, бірін әтте де пірмай меккерен құлачы. Мін храмалы бұр сұрықран. Атте қала забаны не аставадып дерек ұшық. Мекке сақыр ажи детчен де ұдайман дейді. Пірмаяқ сақшынже тапран мазалар ачы дейді. Ама жана, шулла бұлзан, кедю анна вғытра кашнигун уйхапхи батне шул варине етса тұқсаларда ачы Пылықсенчен хыразақы е хутма пушляка. Тені имеш. Лара чтить вара микки кышкырзама кырза. Кедю уншинелле бырзагене. Сурықсе мунран храна, візем мекке бұжы урлах вольта вольт сіксе қашса ғай ачтет. Ана піріне аттеқы яқ көріні дед. Шауынба мекке халде сурықсын жем пит хырат. <laughs> Шевар кулзақ кулзы яжымаган, вара візем түрек лареван патнелі шулды тіреш. Юрбек шуры чиберке пудеге курзан, лариван пәчік ачалла хебірдезе үкре. Эх, ачазем, ха Лай лайх изер ачазем, теревал макарпа күжуға мұқтаза. Күнбек аслы кетуі ачызем кубулманчы берін ялда, өзік бұл резер ачазем. Лариван, хэнь качы кебе хернеде савынышлың кышқырза пүрттеншін сегларжы. Курмастын ей сока, пахамавра, «А, кедю ажизем пирин бадам мәнле телей бекілзе кежеш?» Дәрі вара. Лешсем кілгардыне чупса тұқсанақ. Пирин леже кваки, мавра етне үстерні, поранла забана ведь хайысука. Чонақта иш? Епле жап шуруда чип чиберту забана. Магардан хый алыне буде будегела реван качық батница бычым. А плашке мавранда теле бурдырха сықсыса елжі качыге. Лариван пүдеке қылхизінжен, Урезинчейді забыры. Эх, тұры. Пәчік мұжыққа бұжы бұжы бұжы бұжы та та тя пизене, тя пизе он Хе-хе-хе-хе. Десе чашларым. Фу! Беттен зұр жылдан шыржинім. Куша нүктір бұде кет. Фу! Тедермелі бұлайды нәй сука. Шавкым би ұштарақ чыға. Илзе духа гунда тедерзе арам. Пәчік, пәчік, пәчірки. Эй, адя пытти аннюбатне гаян бұл. Мен метютю бар мана де. Хавасланса <laughs> юкнебе ирілзех кайрылар Иван. Хожам порымласа бола была жасам. Ирехе ытрылар Иван арымем. Магар ына калаза пачы. Пудикпе сурахалли ма переса бирпиче хушле, Лар Лариван вара хыйын хернечін зейлжіде. мавра авра пықсандырға парға ұқсапарға жазіне пілер шымарда. Шымарда бек самыр, чөп-чөмір бұлдыр бұ деге. Үлім әлі керіклік пулі дейін, туры жаплағушнана. Шук бұлзан да парас пуладюн бек чүх. Сұрық ежі ғынадар, ажазем құзым, кузым, лисорбе курамдырық ағал янғылдасы чупмашы. Макарбалли зуқ кітмен жүрден шапла бірер шымарда дұянчыш. Хызе мужын темле телей тупны бек саванчыш. Магала реванумне бұрзаты тачите, сабир пичі жеверетни бек. Сбашиба, вылых чарлы хунадыр, туру бадыр, перекет пеу прадыр, десе бұшне дайса тавдуре. Ундан візем, күжік па каламажу, калама кайла кымылыс керзем, кайалла васкарыш. Вот халенде курадыр, и... Тәрелараван хайын качы кебе маврана. Күжік па Улат десем булат, Лажа мінлі асеті қаран баллы. Шамрық пулинде мінлі ұслача. Чонақ шап. Ашы пекех Ие, пулать. Ия, лайық лайхача. Эбі ана тақшанақ сынаны сука. Юре-юрені чухнех құрнычы. Вот чымырки де вот чымырки. Ошталанза шлеть ведь. Пулать кандуры билления бала. Эх! қамырын жабынбек ывыл булас пулзаны ларь иванын тіксімленні кучесем сисенмезірек шыланчыште вăл антакала тесе аллине гына сулзаячым певе херенче çынсем чылайын лараçă леш айткинчи лыс хурынсем патинче хысна вырманнче шликен вăдăр хере çулхи çынсем шыва ккерсе тухнă урисене сыраща унта хачысем чупкалаща лезе шүлде Певеда Певедаппи кукрінче юрбек шуры хурзембе сары пезем кардаланса ішсе жүрейші. Мағарба күшік певе умне бұрзады жүш. Херарымзем күнда кебедумдер жүхемме валак лартна. Валактара шыңғырдатса шыв юғадь. Певе шывне піргедесіре шабаллі кизыр заилне. Унбаденче шына тытма тұқсаларны шаба бұжы көрінайд. Күш тұқраба перешінші, анжақ шаби чейіскер шавна сестр болмала – Кужа хупса иличем певедепне чымса жухальжы. Кужу пықсадыр заюльжем. Чымха, шыва кірзі туғармари кужук. Ытрымагар шыва кеме васказа, хый жавындах салтына да бушларе. Эстада міскер бұқсадырадын жақ? Сабир бітшеде кедет пул. Візем тузанын зағытты кебезіне певе өмінже шерем жіне хывсақ учыш. Евечіксе келі шымарды зіне кебезен айне бұдарчыш. Ундан вара ик кешеде харызақ шыва жұпса кірзі Тәвереші умхышын хум чугенмет чүгенме тапратрым. Ытла да ырышке жавынбек шырықрашы вәгірзі тызылма. Пәдем үтпюші мылланать, ывынны иртсі гаять. Шырық та пидех пусмиду инать. Магарба күжук ұжы жывра, пәрбірінбе амыртмалла ішсе жүрейші. Шапла візем сесмеріште, херинче херінче тагамзем кышқырза ағылдатса шавлама тапратрыш. Певе өмінше лисорикин, Унба бірле тада били билік ачадырайт. Лисор алынчи игі шурышы марда. Бізіне вал мағарба күжуға кытардайт. Хай бірмаях. Ағы жымарда! Ағы зерен жымардар! Калях ням-ням давадып, хоп пине шеш хварадып. Макар, макакак, хурача хигагагак десе кашса кайса кышкырашать. Э, сузал, шумардана мен жинилден, тараса кайра макарды. Эбі сана, туғамға, мен хытланадынес, пуштақ кышқызы ячы Ачызем икіш Лисор батни ішсе ішсе тухмадыдынчыш. Лисор хырасады маря, бұл магарба күжуғын кепе еммезіне шывала ғывытыры. Магарба күжуқ тада ұтларрақ тараса ғайрыш, иже-иже жиран херіне шитсе духрыш. Эс мұшқылас теріні? Күжуқ батни батне жұпса бұжиде, анна пірлек хенчен чішсе әжі. Лиссор да хері шапмады жем. шумарда мен жүн елден. Эс мана шапмай? Магарда жұпса шитрем. Візем жавындақ тұдышса үкіріш. Лисора алынчы шымарды тұқса үксе, шыран херебе кутса шыва бұтырым. Тебірні күжік тұртса Ура Уражне тәжі девал, хыне херіш тұраган лисора шывақ шав шымардава же. Лиссор жәмге жінже пече шаплымек шымарда зарлы вараланжым. Лисор батни иге юлдажы чупса бұжы. Бірі хура деген мұша, тепри потом Петер Павле. Візем күжуға херіштыма бұхрыш. Анжақ чылақ сағар ывлепе, Исун мирун сағаря лисурахыйне, чарын лисор, антев күжуға тезе асындарчыш. Тебрача, ваша ванюжы шағынтан аяққала же. Күжук лисорба түдішса шывхеренелі жывғарчы. Выл лисора шывала тәкреде хыде дыдын задраймары, вара икіште улізем пәш таранақ шыва будрыш. Шакна гурзан пәве леш айкенчалараган пызық земде сиге-сиге Чарынар, ухмақсем, шыва бұтса веледір вәд, көшкір жүшівізе маякран. Ха, пәжіклек құштан бұлашы, узала вренеші. Шавындах візем күжікпа мағарын шываяна кебі емне тұртсағылар жүшін. Эпсире, көлмешсем, варым бұжы ектізем. Эхледе-эхледе шапры күжіға лесор. Магар лесура варым жүжінжен ярзелчі, лесор каялла газе юклем. Чарынар деші зіре. Леша екенчен жұпса жетіреш иккен вишін, візем ачасыне чармата Тарах на пызы кеземде аран-аранды цачачыш. Вол шиллине фынарай мазыр, пюксе щитнине ним давайман денне сасыбақ кулзаячым. Урах тюбелешумен бұл мары. Лесурба хой хойзем тіллін, тем хырадан бехытланза, певе умінші сукмақпа урам денелле суланза отырышым. Пахана, ашынчен першит тюксе улман. ялчынын низем землі сор бірге. Кепрегинжана тадалай хрық туяндырадыпха. ламаба амып, керек ұжық ебейні біне пыра-пыра Теге хүшін тұхынза. Деге хепте хыразатымып, терімагарды. Хевел каш енелле солынчы. Кындырлахи шырық пыртак тамаланчы. Табырдан пажырақ тұхны віліксем, хура бұзыри курага мұраннан зуйлашы. Адыра жазымалла, Макарба жук кала баныне иклисе пітерні хышин. Адашса жүрекені ачасынже хорама керлі мар. Сабир, шавы ғытыра ял енже хызен батнеле шын чупса бұныне азырғарым. Шитреде ғайхискер, кукша мекке амже лукари бүлже. Вал шитне житмен туйне жүлелешік лізе кашқарашмады дынчым. Эсі Сабир, ажузіне чарадыны чармастыны. Мән жән візіне узала дән. дері. Сәбірі немінчен ме жа. Лукари пушшық хайрлан зағайры. Ашта вәсем сана чусем. Ма пытарадан! Теревіл күшізіне вұтта хем тұғас пек ялғыштарза. Ай хубеге хузалды вас тедені. Тавай халек тупса бар. Эп вәзене не шағындақ пәшшізіне тұртса журам. Кугыр алызіне порзалардам. Ух, селе, суланса кілне. Эсі жедаштан шыва бадінче шуттан девите Эс чибер галашха. Шаплах нимен онлан зайремер забир. Мән бұл жызана. Мән бұл жетет. Туйне шірелі тұқлаттан жылы өкірі. Мән бұл жы. Пәлмеш пуластен бөлінде. Эс хушмазыр туман вземана. Врентмезір ача-быча узал тумаш. Парман аукшана. Халех парзаяр. укша, кушне чарза чарзабрахыр забир. Ха мукшана. не. Камбырланым. Сана жузем, шетексем, урх кам булдырдада. Чим гайзы лукари, кам галать кузамаха, камран илтрен. Хам гурдым. Мэншін манажа хурахлатсақ, аннеде, аннедезе кышкыратте деп паян. Вон иккен мен булны. Чүрежерін хам бұрза бақырын вет. бе жібе штапана штапанажи ирсе гайдыне хам хам хамақ курдым. Эбе везене темле хавала бұрашы де апламартезе Тавай, халек тупса барукшана. Сабир халя тілмелі бехтілінже. Бұл мағарба күжуға часырақ хыйбатни бума хыттын кашқырса жінже. Лешсем унзамахне яланах скерзем, хашказа чупса житріш. Бірліза біржіне тепле сиве санла лукарея бақсайлжіш. Мен бұлже, мен думала, тезі өйтіріш візім. Сабир візіне ашы күшпа бақсайлжім. Езі раджазем паян шақсен бадынчы пужі бел укарейінелі сулчывыл. Көзім бадынче бұлман, візен үмі бейіртсі кайрымыр, теріша жізім. Міншін үйдадын завлер бітше. Сире ұқша варланы Укша? хавыл. укша. Мүлі ұқша. Пілместіп шау. Қаласа барырын де хавыр. Ажазем, немін тавы жырайманыне бұла енженіне чыл-чыл бұққалаза үлжіш. Лукарин И урмашынан көрнашы. Ебір немін леукшада көрманса бир бітше. Тере вара магар, шаклабушне сулгалазы. Мінле курман! Тунас тедари! Кышкырза бірақлы лукари. Э, ябалы ябалыне шоқырца бурнадар! Езер варланы! Езер! Орық негамада каламастып! Иперсенің келеке мен вет лукари апа, тере макар. Укшырышта чизерін. Эээ! Пәлмеш пуладари! Пушша хурза лукари. Эсреме жушкыне, килегемене зир, піледеп, Эзер мана жана илертне, мекки барзаяны зере хай неде девілерес пек шундарзақ вардым халяна, вол манукшана турыш жән нилзе тұқса сире баны. Ужук, шыр пәш пешкінчі де, ұрықтемне сир не шірелі үкінші. Ага курса бірбіче, шыр жырдам, ибір нимде білмес бірдері вол, ага курыр вежекші зейрадып, тұпра жырца Лукари жақна невіріне ғымаря. Валтуйне жеклерде, ураты прамуклашкине азаплын чымлазалараган кужука шапмадыжы. Уналыне жиінчек сабир шатырлаза ярзайлчы. Шарын! Лукария тарахны бешылне шыртрывал. Антегенне бұлдыра астузанам, тянтлатарза ярзан бірлі. Эсі тадам мен. Кужызіне журатса саячы Лукари. Сабирына бе юнарым. Шыртшылна ланчашка, пірре барзан, чуну епле не де сіземезір юлыр. Лукаретеге херешме хыраря булас, айкенелі пырынзата жидім. Тфу! Дезе зуржы, ундан сурны вырына сықсыға-сықсыға таптары. Шағын бек тип селарар шығансым. Кетю бәдінші шүрезек әмір ирттір зерін. Шелен қалда журалдыр зерінден. Тфу! Дезе ғылғаншы. Атяк аяқ, узал херарым, алыне сулзай Магарба күшок тене шымылын сывлазай ажыш. Хапха умінче каска жінже паклак павылба упрам калаш саларашым. Візем кунда упрам патнегеліне волос старшыныне ызатса яны хышын тұқсаларны. Кәтмен жерден візем патнелі сұр бұрзадачы. Йылдақ пүлчікпа за пәтне жине курсан паклак павыл. Мәнес, бұл дытма кайрыным, дезе Кайман, мана кучук хинере. Терлі сұр ачышланза. Лі кучук. Аккунды зейні, шетекке зейні? Я, шува кені чухне хинере. Вон, кебені ел тваралаза бідерчі. Паклак Павыл ерзе яра спектраган ылыне хурлық фон пықса Вара езі, шав шетекре хразатадыны? Тері ондан. Эх, езі де шав, вилеймен хурамастыпта унда макарда бур Бұл занда, візіне чулба жән тілі тіллезебемелі еп хан булзан шавзинчен хыразадана болатыми кургайс кетю ажызем мен хатланашы сумзазырлартса хаварам начар ажаезы какой ева шындан кужакта күлайд, көчүхне шындран құрызадым аллай каш кырбе хаяр жыллы булмалла шав әшті жүк келмеш айне болатын оспайжы паклак Павыл. Пуди кәр кәрбірде, анне ұрық кепе тұқындары, күнбек лабыр каба анжыре. Юрать атте! Мұлғажы жүребек сіккелезе келнелі чүпрілі сор. Паклак Павыл бау прам хушынче сымақ күшік біргі сыбынжым. Тіліне тебе бешав шедік кезін ажынжын. Пічіклех, узал бұлад, дәрі паклак Павыл. Чөлхиші вары халлех латты жоқ шежебек кастарать. А, шапла, килеш рунба упрамда. Альда да леш, тударлы чыважы елнеренбе, пушех, за қайрыш хавезім. Паклак Павыл кыштақтайлчы де, упрама айкинчен қағылдатса Ундан хурашибек хе хе <laughs> Эзілт мен дейжәк. Мүскері. Сесмендей тембірге калашшынес. арабыл үдіне сабирбе, арла арымлы бек бұрынат вет. <laughs> Бір күн жапла пыдымда ана барашы хызе матчадар инжен, сабири қалып тұтны, ингенші шеділіні деха қалып шырамақы бардымыр, дейді. Ара қалып шуғы шығында, пілмеші бұл асту ле жүріні кәжек тебір шуратса шуратса барадяк. Тұрғындырла ағы. Тұрғындырла болмазыр. Үрініне худа пілетінінде, вәрі херарым. Штаппан неде жавақ теп туре. Да, аплай пін. Паклак павалашуда керзе бұхру прам. Үлк мен ғыным. Бенже тумазыра ақытлана Эй, каларран! ун беккізем венче деп тудар Тударба вет, астуға ес, кам венче тударвазіне. Жылыға да білмеші кен. Кулдара донес, дері паклак Павыл. Жылық пурим выл, выл зан жіне, тадда. Эс ага бере, жылық пағыра дайман. Шамрық выл, Әрілі, пұрнат-пұрнат пурнать пурнаття кил хуши задырат. Атсына көрже, ырыне лайық. Шаварна ғарзай уладынес. Шахырца хаврать волзана. Тударла чаваш хавал пирінбек мар. И берана керекменді вас пулзанда урлы берлі шоқышлатпыр. Ол варенне. Сабир келсе кенеренбе, не сашем ұлшын жавет. Пахана, чавдар гына жүрет. Шапла жав, пушне пыргаласа елчо упрам. пажырах каларым ха, да. Орына келе санада, хесме, тұдынешха, везем, ирік паранчах. Упрамчын мері. Ол демілі шуғыша кайныскер, бір ғана ады бұжынче чупса жүреген күткіжіне бақсаларчы. Ундан вара унжине лашлаттарса сурчы де, ларны шырден сикседіржі. Да, каям ғайып Павыл ғыды. Нумай болса кайре. Кебяргіне турткаласа юзакаларевал. Аплай пень, чавдырба укшына пухма пулыжадын бұлманы. Старшына бар жығы. Анатка сен айне мар. май келіне жоқ вас бұлат пулать же. Чинеда малладере. Варайып. Уранзейми, тебургуни, хамах кайза келіп уезда. Уестраеш тухмазан, кебердене чашлаттарып. Кужа сүндермелі дубынзан, за келеген шыға. Лайық шыре, ма жүнзіне парзай раз. Ана, хамдаблепха. Тадам мен шыр, мені шыре. Кая юлсан де. Туғары пин баян. Юрать, лажа кілзе туғы бір. Латте, ларны шірден хускальчы Павылда. Аплай пинь хадырленес кышт каштында. Хой малых тес пулать. Сыпкалы бірда, туғы бір. Візім икіш келіштірзе, сымақ тацах уйырлжыш. Паклак Павыл келіне кемел керечень, упрам, урамурлы да кайрым. Лисур ашы бадінжін даврыны чух пүртре амжы пітченекчі. Вылқы мағауымынже ұлтшанқы бадірмешсі драганскер өвілігеніне сесмері. Лисур ұнбатне бұча. Анне, давай мана ғалекшіне кебе тұғындард. Десе ағылдатса күлзеячі. Эх, мұраджи тұрран келеші. Шардақ сіксе ұн еннелі шаврын чамжы. Кузан мінде бала вара ачамын, десе үйтірі. Тур жырлағақ санба, аштан күнбек вараланса пәттірін, Нихшанда шынба чибер выляма білмесіне кен ачам. Я манза, суранланза келеден, енемін ми вараланадын, ара жавын бек выляма юради. Амышне хиріш, лисор чілхевішне гына кылар загдарды. Эзі мана частырақ кебе отығындард, варазана пір ябала гыдардадып, дерегі. Амышы келетри жүпшіне кебе илмед ұқсан, лисор бүрте пітчен гына юлжы. Шабақта енде варттын, енженде не пыққалаза Ундан сәделімні чупса пырза, Емеке синчен чық шымарды квак перден шелені пәчік чымырка худаш тұртсағыларчы. Ну келепін, тері ана херлігі бейілзе кереген амжы. Бітне жуза ярам да тұқындарам. Текех нихшанда онбек анвараланы сачам. Пір майки беш узан выл час шетелет, кел жасырақ. Амжы камага пызық лахан патнеле отры, Лисор выл каланыне итлемеріға. Анне, әбі сана пір ми? тере вăл кулкаласа. Чимха, эзім алдан питне жуу терямжы, ябалы не кайран кытартан. Лиссор шүшне бушне пуштахын зелезелчі. Аплатык иппидеде шумастып. Йыландарма бахрячы. Вара жапла хура битпе хурама тухастедени, тагам курзан тем галячам. Эп нигамранда храмастып. Хураманны хавыл ебатрамыжы. Мен жак ябалады ябала дейін кытарды пин. Ага, кур! Лисор тарны енчик пәчік пулзан да сулымла. Унда кемеліпе бұғыр укша чынгырдадад. Паклак Павыл армень тұхлан бе күшізем елт-ялт кына выляза илжіш. Чим хачам? Ыштан илдінес кына? Кампачы? Итрывыл. Нигамда мар, хам тупрым, тері лисор. Тупрым детне, паяны, и я, пажрепе певе лешінжі мазар жемді патне чана жіпедіт магайрым. Келет аврыны чух, Курах кукша кукшамитке хызен умінже ша ба вылязаларыд. Эх, тарже, аран чулба берзе юлдым. Хывна негамда курмари ачам. Чо, курман. Эбирына пірмай чулба берет пірвет. Вол пирінден пиде хырать. Вол таржде, енжікне үгерзе хварже. Эбіна хывыртра хилдім де чикрым. Апла булзан, эскіна негамадан жарлачым. Ку, юмыш пақса бұштарна лукари укши боль. Юрии, Пушехтех вашланса калажа бушларамыжым. Ашуна та бір замахан пілдер. Еп халяна пір жіре буштарса хурам. Унжынсана тебір жүк кулачы, премі келсе жидеріп. Е, шақырқа елзе барып юрей. Юрай не. Тепір-тепір зіккелізе хебірдері өвілі. Никама Никамада каламып. Савын амы жылі сұра бұшран жылза жашлары. Савын мазыр. Панул мирен шежерен Укша батне шитріға. Аны жат мен сорын үйлім жүлі. Баклак Павылба галашны упрамачынақта шені жуғы жаячы. Бұл келіне таврын занда хайне канаш тубаймаре. Пахана, азада илмень. Ташман дәні хам жумақ шитсаларны кен, жуғышлары бұл аслы келгарды тавра каллі мәлі ұтқаласа жүрезе. Иге хутлы жүлі келедеумінже пару бегех пызықта шымламас хура етті ұншинелі бұқса, лыпсырка юрине пылдырдаттарать. Темін кетіне еверсіна завырдать. Лаш пушинчи салат пытты дулдарны, шанра чықчеп чаваланать. Шыланын бір чевелді чевелге зем сырза иліне, бізем салат пытты зоқнамай, келесе сиккелесе, келесе жүреші, таразалы пузы бадинжи валашқаран, Ужин пізе елі жінзем васкамазыр шыві жеші. Бір шурырақ кайыге, үтті земшіне пыққалаза. Қылдыр, қылдыр авынса жүрейді. Упрам шывғарза бұныне күрзан жінзем шуна жүзіне сарчыште, лұба зайынжи сайхақ кашты левішсе кайрышым. Үтті жүхні упрам жақсыне күрзанда савынса, шықлензе каяғаншы. Бағыр, мінлерек вылманын келгарды, Пәтімчір жуын манбада иллінейді. Тебіршін шарай шара шыржиде күраймын, дегенші. ниминде немінде енелі шавырза илердеген не булмары. Унын бұшне бір жуғы шавырады. Упрамын халнихы штаржиде келде жүк. бе арман хуралжи арманда. Тебір даржи, Виктор ятлы, вармана лажа дермегайна. Армеде кел хушинче Ол старшинаны ханалаза азатных ишин канма выртны булмалла. Тепі чынрень, упрама, хэн жывыр шуғы жызем пусны жемін пусса Чыдай маревал. Лубазайбе виде хушинчи печак алыкран хызен пахчине аслы хышне духле. Пахчинчи жырулми типтигісте ежіл зарзаларадым. Убыстаба зуған яранезем земшне лубазай сулғыне үкне, Земшінче шурыліпіш севішкілесе жүрейші. Бақша хүшінче ангардинче, тақшандан балараган киве улым уризем күрінайшы. Візен тіріне курық бұсса елнім. Лубас хүшінче хымла вырыны жүммебе, упрам уринезенче кине дұқсадыжы. Бақшара негамда көрінмаш. Шапылажа, чыннақ да, дәрі таврала баққалар Шав тударла жываш килмен бұлзан. Урине шакшырул мине деларцахы варайман пулечче. Курға візіне. Павыл хыда каларыш, земшін ақта шын ретне кере бұшларыш. Урбода акна. Каладып шав шыргунне. Пахчу шатруна хамакса барами дерімде. неде амарым. Да. Эш тухмаш менде білеш оқшыласа тұп мала бұлать. Тебір десен, ұпрамшын, кезен кел вірне елесі пызы кәшек темар. Вылмар унын чипызық шуғышы. Ұпрамын чипызық әмәчі, ұжа бұласы. Анаткас ялі жүмінжі, тәтім түбиятлы талажулы шәр бұр. Ұпрам шавлаптыға пәдембе хай алыне елме херенеді. Ана илме мул керлі Шавынба ұпрам пұр жүрде сегенешін. Шта майгіліне шавында жакланза мул бұғашын. Бұх ічі де вылхыне келі даран мул. Вара кебернезем шеш шүретші. Пидере дешіце келетші. Хой әмече үйтніне тавечі. Ағывыл шидес зенже. иге хутлы пызық чул шуыртлардашын. Аналартма кел віріне хезікрех. Шавын бавыл бақ. Хай ывалі әжібе улинезен кіл вүрінне хай валли илме шухышлать. Юна жарақшке. Бұл уринезен не тебір ғуд хапсын забықлым. Ман әже пысманжа келзе жақлан жеккен кузай бер. Мән вас кузене, тері вара хайарланза. Унжірін жетіскер кеве жу жұлымлан жулымланжы. Аптыраза карда кардажу мінже йыран шипе ангарди енелле отрем. Ангардинже ниганда жук. Едем шинче. Хашпар жерде курық шуткаланы. Шивахрах, улы мури. Вол пузырын залапчын. Ага унайне темеше шыши жығырдатса кірзі кайры. Уразадуын арбалах кедесінче, еге юрезем қыларса тақна хывық көбей көрнат. инче демар, Тахщан хырза кубала захуна егем та жіне, жене, анра анражарых шыцадылна. Пілдірек, ажым педерних хышын авалхи елаба, хварны тулли сәлі халяде, едем юбищен юбишін задрать, задрать, Кайықсе мына пәдембек шығылжысе пәдерне. Чим хачим, тахта, Темень асни ильчу Чают Чаю тілде жіне бақсатыны хышын. Айван Мариеп. Мен ғыразадым алла. Шазыни үлдіх терезі, пораш сірес. Ұштамай бұр шавында таганлас. Пыргычлас пулать. Кучухнехи халаха ючкышман дермезен. Комбава тұрандаймын. Итлашы асса гайрыш. Ман алыры закон бұр. Да, гайза гереймеш. Прам, урық шуғашласады тымаря. Чырулми йыране хушипе тюрех килнелле васказа утрем. Ман жол жіне, ура яма хыш чыртулкыш. Тагын зайгыш. Эф візіне... Кер вара илден мелле сазыбах. Шавга шине... Кетю кертне хышын аба шеме ларазумен уренезім батне мекіш келсе Сабир алық бадинче кутник сакижінче вырдатчы. Үртре урых негамды шукчым. Утса канастерін терін жау, Терімі кеш саберем. тәжі асын зуларым. Әшінде кеш кешпече. Яра күн ал алура тілгі жеген бұлад. Шапла бұлмазыр сәбер. Шапла жавінде. Күнға жетшен жүреға шырықыра. Халде темле Старик еребен кыштырдатса, сәбер жүмне бұрзалар жа кăкăрепе үбінзе туй жіне ма Калашма келсе сәбір. Сабир. Хыбарзем бұр. Мән тады. Мекеш старик йывырын сывланыне пахры Сабир. Имекте булман пулевет. Шәне хыбар. Санба калаш астерім. Шынны шанчықлайыз. Мәнши? Баян, пирин яла кантурти келсе кайреш. Әлтін Урдым Құрдымға хамақ құрдым, тем үрдебе жүреш жәнде. Үррене қаладан, мегеш старик күшіне хессе сабир жіне бақса елжі. Кәт хаэс, халыға ұзы дұвас тезе жүрешім візім. Сабир тарынын сывлаза елжі. Куштырғаны Эх, мегеш пече, дері вара мән қаласынде. Перін бекізен ашта білме. Тем бұлны дады. Куланай вұғычы марғал. Чапла. Куланай марғағу, сабир. Ша вұғытра сабирден жыва кемедезе юлны мағарба күшікті таврынчыш. Урине бақчаран сухан жерсе кечі, Вал, э, мегеш пеше келнішке. Тереде, ұндан сіделе мұнчалаба жылғылаза, сабирбе ажызіне шымақ яшке антар сабачым кедюшсем абачи миларчиш. Адя мигеш пиче, деді урине. Яшка жимеларға, тебе яшка гына да сыпсананать. Лар сыдыргушине. Ангесте, шизе гына тухрам. Астывадыны сабир жылдым. Сымахне шендерен бушлары мигеш. Шургуннех прилегалан чепсире, чепсіре, хайхи, тядем дюби, шәрі бирги. Шаплачы, Астывадып, теріса бір яшқа сыпны құжыра. Ебі келіні күнгене бұл. Тавла жолы жердерін. Шапла, тавла жолы жав. Баян шав жер әшепе кантур құжи, вештерзе келіні. Ав мен шпейкен. Анатқа сыни үлде барас темеші бүлде, ұйтырза бір. Темде бұлыға. Анатқа сем. Шәрі хамырын үлес тезе, не жиди шалып ашырны дейді. Старшына баян шавна тіріслезе пақма мен. Штан білен, упрамдар жіне векторатель бұлдым. Шавы каларе, калаштыне итлезе дедім дейді. Мендені жи, ана кына пілместіп, темле калашса тадылны вара, анчах старшина старшинана хыда пăхса ячетет. Старшина шаплақ қалары дит. Өтті ғытты шығыр ғытты, әз опрам. Немдян хуйғыр, сан лаптығу ховындақ пулі. Тері дейд. Аплай пін. калех евіргелед апла. Упрам евал халықшын маршке, хай жынетлар ақтырыжад. Абат шизе ранна сабет, сидел хушын жын дұхры, меге шумне бұрсаларжым. Аға лирде шоку де бұлым бұлате хак, құры бар. Калары десе калан бұлатех, ешылдат сейлчімі кеш. Шав чеме еребек бұлзан кайтыр. Мінлі чемей, хумхан зағайны бек бұл бұлжы уринеде. Ара, бишім жулы, каярахи бұлжы Едір не бәдінче, чеме ял обществин, шәрте жетін ютлачы лайы шәрне чергю валі касса еліневет. Пәдім ялба туманжы аплавызым, ұйтыр забир. Парас пулман візен волжыре. Мегеш сарек алынегіна зұлжым. Эй, таванам, забир жылдам, Еріш тұрас дедіні. Люппимық деген әсіремет пачыш кеуында ял дұллы таштан қазақ сем чендерзе келіні дед. Межавазіне елт хыймайлы жавырны дед. Халыға хенеттерзе підернем. Мана бір үйт қаласа қыдартыншы. Оның Оның не еді де алын алыне пырзаяны. Рестораде тархасласа жүрешчі қал бір айвана чепе. Эй-эй, вара мен бұлны жи. Мен асы палланде. Ну майже чытаймазыр чул құлана тұқса айна. Сорба адыл жіне, салана-салана пітне. Хала халь, онда пейт пылғанат деді. Пірре ағырза қаяшы бұлать хәнде. Чатсан, чатсан, юзімліх вижі тұлза жидет вал. Үттізем пірі де чен меніне күра, мегеш старик тадақ темін қалашын бұлнычы. Анжақ әлгеремере, уринезен келі өмне пір лавшитсы чарынчы. Ағы хайхи сымақ шинех візен батне ұпрамба паклак павыл бірза кечіш. Икке жеде херінгем. Эбер келдімір. келдегі? тәріш візім пүрдегені кемен. келер, сымақ чынчы візін өріне. Ел хушинче лараган күшікпа магар, ел шеш сікседі жіште, часырақ алық лейіп шынчыш, ұндан пірне бірі қылт-қылт келізе тулалла дұқса шыбынчіш. Сабербе мегеш старик, упрамба вала хиріш хайулын бақса елчіш. Ларна жерден тапран марыш, пір зымақты Пәр вырындах темень топтап пускала тараган упрам, седел жинжи аба тюлашки изіне пықса илже, ундан пүрт тавра ерлізе жаврынже. Паклак Павал алы тунинжин шақса яны шымызыр жилейбек авгаланаган хуп хура чен саламатне жавыртар каларе. Да, тере упрам мылласа себе майыбен гына. Эбір ұнда сирен бадыра әшпегілдімір уриннем. Темеш печенде, темшін керлі бұлдым, тере урине ним харамазыр. Керлі бұлдан жау, тере ұпрам. Варавал пидікес кен, тедім дюбе анатқа анатка сенжен, ходарзағы варасы жинжен, шавеже дума кашне келден пірер бұт түрі, е ұқша бұқма керлене қаласа бачым. Ну, мен жұтладын, десе өйтірі рен. Ара, тем думала, тере уринем. Шөрлі бұлас тізін, келішмелі бұлать. Шәрі пирейді бұлады вара. Әжен вешне думазарақ, ұн жінжен еңқылдадад. Ергене пілзі бідер емес біршке. Ергене біләшін екен. Білмез рыштан келешеден, хыва шуғыжла. Парас мар деден аплам, иккеленне бек баққалар еупрам. Кем думала, білмесіп. Хамырында немте жүкшке, шавраймас бір?» Эппен сана шыр мар. Хыпса ярасла тіллезе бақыры опрам. Юрать, асырады да бір. Шырвалешін жоқ шуда елі бір. Картса құрғығына павылғыда, унын пір касқын қажаға құрахи ывыл бұр. Құры бір ұн жүхнем. Ар, ұпрам паяхам. Қырама бұшлар өрене. Умбе каламастыпшкеға, ергене, тәлі балызыр пілмезір, аштан келішес дедіп шавығына. Шынзем шешке Ара, бе бере аштан аналаштарын, візен шиделіклі бұл. Серін мен жіншік. Чылайы, сукыры, вады дес вадымар. Э, халезі кәшен шынбек, яртлаттар за жүледен ға дезен темір татмалла. Шылыға білсем ұпырам. Чибердере қалаш. Мен жылығы. Мен чиберри. Шылыға біліген ташты жинна келегір деді. Тавай халех тупсабаны болдыр. Эбер вылама келмен занбада. Унзырына сту. Ывылна янг шыр атпыр. Кайран малдан үпкележі сиян болдыр. Үлтірінем? Ах, упрам пече, курадыр ведь, хамырда аран шеш пұрын калат пыр. Эзермінлі пұрын ібе мен давас ман. Эзі мана түрі дупса бар. Е укша. Урине шурса гайры. Туда хері четрегелі елчем. Ах, упрам. Шынбек пулға, тубада, Йылынчевыл пірден бір ұвылыма вышлин тутлен кедюбадінчі жүредедіпте, камбур жағын бек ачана шамрықлақ евірішпе вадаган. Ах, туржында упрам, ытлайзы херхенме білместіншке. Херхенме білместін. Тері упрам текілдешсе. Ундан күшт куларақ сабир жіне бұқса де тұрықлаза ветлені бек. Ажуна пачеклех еврышпе вададан, теприне ойырбек келге чертсе ұсырадын, дере. Сабир хыйне упрам тертсе қаланыне лайық сесірі. Аплабулинде мері қавыл. Чірле керзігі аясран сықланчы. Анчах мегеш түссе лараймар. Ай-яй, упрам! Хайуллах шидеть варасанан! Теревыларны жүрденек. Толық сене хергенес пуладенде ай Ая, езір. Ун батне паклак павал сіксе бычым. Эсмін. Сана чынмегам хушна. сене шутылдар запрахривал. Ченесі мене... Шаплада хавыл, чэнь мэттем, чэрэ Чук Шук шынна хергенес келет, шавна жутлар бардак, шын низен, чуне дуғасы жешулна, езер бур, анчэнь. Өттін кашкарча паклак Павыл. Кам хут негірзеларадан, ват супна. Хукелінде мар эскунда. Эсте, хукелінде мар. Паклак Павыл старике саламат негдарды. Кирлейм, как кунба турца казазим. Турца казасы болевал, павлачам!» вачам. мар, евашын шықлінзе бұқырмегеш. Чын хуйгіне жудайлесі вара, кашни тура жынның веже Ай-яй, петь нумай блядіне сысна. Сабирде тек чыдаймары. Вол херелзе кайныскер, бірде упрам тепре паклак Павыл жіне намыза білместір тіліне деп тері ұлында паттатса серенбек бұлзан ебі шіршінже ұтса жүресім жүк намыс сырземезер шірзігайны виле жүнзем тұқса ғай ұрғындан а аплай, тіліне бегек шыварне гарза бірахры баклак павыл сабир булдын ишагес турран килдереп курманда ха ха булныш <laughs> Сабир бұл шех тарықса қайды. Әзі Павыл ұтлашы анырдық, дері бұл. Челіхүнчара кечугім. Упрам шевер бүрдіне тем жын жывашланны бек пүлжі. Бұл Сабир ұмне пүчеде. Эбір хамыр вәт. Хамыр жын мар жылым. Халықшын ба жүрет жүретпір тері. Закон. Плеть прибервал закона. Чунечет Райман ди не сапир, мегеш патнем бұлза чылым черсе әжім. Ундан калех упрам жіне бахры. Кирлімар бере зерін законыр. Чибердерек калашқа сабир. Асырғатар жана мегеш. Үтлауынбек, ан калаш. Бәр херзегайны сабир шаржавақ чарнмарым. Пулин. Чілімнен ме брахмарывыл. Менес. візенешін нахер ме плеші деденім. Сакун терес пулын булзан, еп едібек суланса жүресті шук. Йылда контор берген дүсе бұрын атпыр. Пар, пар, пар візіне пірмаяқ пар. Үртіре пір вғыда шып бүлже. Нихышы де чінеген бұлмаре. Урам енжі пәжік чүреже көжінжен анзаларма батнешітне хевелін, юн бехерлі байыргізем ярымланза кежеш. Чілімтедеме лексе, Кемінтірлі куғырмағырын авгаланза хумхансадычы. Урам вғырбек мұшлатсазы выларым. Адя, Павыл ғыда, қай гундан. Тері вара урине енелі жарынса. Аплай пин урине кайран малдан хывна ху ан үпкеле. Айдарар, Павыл ғыда, Шаплағалар еде упрам, бақлақ Павыла үлзет ұқсы қайрым курдри. Нимде тваймариш. Тере забир бізім тұқса газан. Пахайс візіне, хратма бұхашы. Ай-ай, лайық кастардан. Тере мигиш комылын. Ну, еде варағы зем, бір дагалаш. Халыға узыды зе жүрет бірдеші. Тедем дүбі бұл сенжі шәр жүрлі ұтлағы зен. Ия, ия, бірін ана жүкта ерюхрине. Мэнчеэлі хевзен, тарақса кайраса бір. Пуянзен ел ишавы, әміт сырмари, ирік парзан май келзен пәдем шереғы зен кесіне бұштарза жиге чеш, хал хуевзем жын савнышкына. Хевел анчы, теттімлен медыдынжы. Курдына, әнендененде хал, мәнле хужа бұлзатына волгунда, Тәрі паклак Павыл урама тухн тухман пушне мынгымылын кажыртсам. Упрам тарын шухышлын. Тіліндем хабаян, ай-ай. Кедю жете антихрист. Десе бұшне біргаларе. ұндан күш Чарас бұладына берін. Капла юрамаш. Десе хучы. Чарабар, ништа да каяйме. Дәрі баклак Павыл. Варава землажине дебіргіле, юна жара уттарчыш пілерхіне сабир, шынсым кедю хываласа тухнавы хытра, шертме дума каякансыне коржыде. Хын раскалзар бұрнышне аза елзе, евір шухыша Кеді Кедеве кындырлахи табра сабир ялан хибек ачызембе шүттуза калашма шутламаре, абат шыны хыщынах пірдем хүтліхне пітчен гына кайса выртре, магарба күшукта ана жырмандармареш. Піррехінче хыщ ялда, Сабир хальхипекех шаран шинче Ярынза Ярынса уды жулны хышын канма выртнычы был. хыйн марчы унын. Яранынне тара керешсе жулатчы. Хальхипекех хевел херце бхачы. Анчах Сабир жын унчухне, шутінже халхинжен темеже худ илемлері екпекчі. Сабир пічин марчы. Ун жумінже лизукларачы. Унын шу бекшімже кымылі Сабир жырине хевелден дегітлара хышыдачы өрі чешке он бабірле. Себерені жанда, ингек сингек, ехуйғы суйғы пуласын тойынмашшы. Сабирінде хайын пәдім күнжулне он бұрынза әмірлеме әмәтлене чүнжу. Шавынба вал шине тұрзақ әшлеме тұржачы. Шук. Самана тискерліхне була сабир хайын әмәчін тупсымне тұбаймарі. Ашта жығаллі зуғы. Урнашы вал тінжіре, шукши. Тепре жеш курза калажас жас шун бала. Тенкер дюбене тенкерзе выртаган сабирчері сырылдатса Тем жын пиде тискерде харушы бек туинжана. Вăл еребейн пушне шеклізе ере тавралапах каларе. Табри кетюші баха. Магарба гужук певехерінже темін термішсе жүреші. Шылнехе сешірце елчі сабир. Вара вырдан-вырдан ним вайман енне булас, вăл еребень юрла бұшларе. Адаллыдах хумханнече джебуль, Тинесте хумханнече джебуль, Иге хумме пербулзо, булзо, караба пударачеш пуль. Аттеде хумханнече пуль. Аннеде ылғаннече пуль, Иге ылған пәрле болса, ешуға жоғытреш пуль. Кедюші жири коллектовын зажитрі, Шүшін сейлжі, Бір вұғыт вұл шарламасыр вүрдірі, Ундан тада юрлама тапратрі. Ирде шава чушура юр. Кашташават шурайор. Чергу шинжин ирдеймиш. Пилекторан шидеймиш. Ирде тапнать черташман. Кашта тапнать черташман. Урпер пире шенимиш. Ире вайба илимиш. Сабирца зардық сиксе тұрсаларчы. Эх, дері таврана баққалаза. Керек мінле бұлзан да, жүттін жедіне илемлі. Күн жүдіне көрза сағына си темлінде хақла. бұрнас келеді. Вурбірех пурнас скелеть. Жавы ғытра, она ташта пожалзасы не бек туйынжы. Сабер ебір-жабыр сікседачы, ұндала-гундала бұққаларе. Ништа негамда курынмаш, сас да илденмеш. Эй, хыямат. Ағал жағын бек. не бек пульчы бультер, де сабер калле хыйвырыне тұзылзавырды. Сенгер жүменеле бұқса, Малданхи беге хуллен юрла вышларе. Пырдак тарзан пожал бини тебір ғуд таянра Ундан тепре, тадах тепре. бала, мінгу, мін бұлны, ташта кашкыр кетеве келмейн бұлішке, сабир тачаде, тачеде, ажызіне күнда кетеве лайық пақма қалаза хаварза, хой ял ене лечупре. Пәр кан мазыр аша пишсе, чам жыва юксе жупса упрам жилярмане патне. Кувырындан тетем юби темески алы тупани шинчипе курнать. Пыха çавса бир темешине. Хый курнине хыя енмеш. Шинзем бурде шертме тума прахна. Урлы да пирлә віргешеше, чупкалаше, темшеммерлеше. Мӹнь пулны кузене. Мӹнь бұлны не білмезірек сабир ундала чупрре. Щитреде шахытса кайрре. Тедем юби пусинче, азарда пизер шабы жупыря диккен. Пірне чәпчәрі юндуна. Теприн не шурса, тобылдарзағыларны. Хөжі пәрі пыры аспе кышкырать. Анатқа срекуштан куштан күрді, сабирына лайх палать, шарака горне херет брахны да. Вәләрәп, бұрне де вәләрәп тезе, унда да күнда әріхтерзе гына жүрейд. Ундан инжек темар, тағыш пірне шапса үгерне де, көгірі жіне хабарза вишін тұватын сигеші, хыжы үкне, шапкала юкне, шапкалажашы, турткалажашы, Кадара тұрағанзем пір-біріншіне тұпрамуклашки зембе тілле-тілле береші. Бұжалы земде бұр. Тарас печень салдакран таврынны жүхне хилня, кывагарчын жуначы бек елдір ялдыр каракуль шелеге хывынза юкнеде, тузанланза, таптанза петне. Төрмежегеншін нын ури айынче, пәл жерден тебір жере силбінет. Хыйвал жерде энерлезе вырдать. Тагамунын жамкені шапсашы дарны. Салагай земде, анатқа семде жышлын күнда. Темле пуцаретем жав анатка шыннен пюрнене де лежа вара. Аллыне арман жунаджы бек шавырза, пәр татты зыркышқырза, тәбірдеттерзе жүрейд. Ялдан жынсем тадақ ну майын чупса житріш. Кунда мен бұлзай иртнене сабир тенек чухлары. Мегиш сарик пәлзе қалар екен. Салага зембе анаткасем, хайхи шыр жын варса гайнамын. Анаткасым жакуна кетсе ялебе хадірлінсе духнам. Ним дума білмен забир, Колин-колин баққаларе, инжех мар упрам тұра Паклак Паклак Павыл на жар. Паклак Павылын анаткастри пужаны, шынгыр шлавка жиде ондах. Выл тадагунда ратника казакла думланзы затухна, Патнян бұр. Түбелешчірға ухмахсым. Утларах юндак чар. Юнбаш на жинже, упрам тұрлі ларах пуля. Ақ кунда, ого, кесерех унда шуржине хурабах лаптак салага ялнею латтезе жирна тезе лях лях кулать упраме тілін мілі выршашы <laughs> ақылдатса елже шын шак шыр пирен ялын булмала дезе ху тударма малдан кебернине ундан уезд контурнега келдім деді упрам каларым не?» тудар тударза жән келерен пірер түрі бұқса барыр дәрім. Иліш мереш, ебесім зәзім. Еп күшір жәнелік. Хама шанны жүхнеде сақал мартыққа қыланны. Жауна жұда илмешші, ұқмақсым. Халі выршса бұқшыра. Мән ғалі. Мана хама шырытлашы керлік темір, дейт лавкаш. Ман, шыр кунзырда жиделіклі. Адя, түбелі шырха Кур задыны мне дырать. Мыскара? Шул херінжі сәбір шақсамақсыне үлтірде чатса дыраймаре. Эй, таванзем, улдав! Чарынырға, улдалайшы зіре, кышқырза яжывыл. Уяматран идень, сәбір сесіде юлаймаре, әнзірен ана бірі яжы илжі. Уш хупса әлгеречен сәбіре пір вайлалы шыре шықлері жапры. Бұғатте сәбір паклак павыл еккен. Пусса Сайбирінде вайжукмар. Хывырт шықленжі девіл, паклак павыла, уринжен турца елжіде, хай енелі шавырзада жікірем. Білереде панта башланны бұл, хаярын кышкырзе хай. Шаванта халыға шаплачын зігалары. Нарастаран юнанды гырдыванзем, саситашта янраза загайры унын. Эсреме шынгыржи сәбире хыжалдан ярза илжіде, шүрімін жен күпкемейте дедінжі. Сабир онна да бірдек қылға жікки тұғындар саяжы. Үттіземде бұрза шабы жава жер. Сам берян са саберей! Илгінсе тәжі шынзен за сасизем. Ша рас азардық пари тағы са сабере күшран пәр вәшлі ябалаба Са Сабер жавындағы шырелі перзе үкреде тәнне жуғатры. Унжын тінже вудан хеммен ялғышнын дуынжы. Ундан бес үнзеларчы. Ташта, ялда, Ужар және ховырт-ховырт шапны янраза кайрем. Мындарын шыржыве. Урнышта жүкшав, тыван шыржывзыр. Ағалден мар шырышлеген жінзем. Перінші пысы каневал шер. Пире вылтырандар заусрать. Унын иксілмі көгірі перегетлідеші. Шавынба, сәм авалтанба кашны пусым шыршын чуна барзадыржашы. Анжақ жіре. Шерін шығаны земде бұр. Шав шыған не не бұла, мінле легіна ингексінге курма шығалық. Чылай тарына керзе гаячы бұл, чәлім түбі жінжі хирі жүйде. Халық ұя капланза тухнава вағытыра тағы жәбірі, ұрыда өз шидерне. Вол херден часырақ яла чупса житне де, ұжар жәнне шапматыдынны. Халық вара немене бұқсаты мазыр, ял енелле Шауға шинема ғырба амыжы, шіребе жывыраймарыш. Ех самана-самана, пәтірвет сабир. Сукыр болза тезе пашырхан салачы сабани. Чәпчірі юнланы забире хирдин ураба жіне вұртарза даврынчыш. Сабир күшіне упрам шапса дарны екен. Тұрға жам. Елдағы шывешірман. Күшік сен батны ғайы бір. Терем Магар урасырза, питне шуза хатірлене вғытра тул жұтылчы. Хевел тухайман пулзан та, урам хушшы лайық курнать. Шулай хиер ялан хипике хлапка, сывлымба нюрлен евішсен хускалмазырлар әшім. Халыха упрам пылғатны дейд. Кайран кантуртан келнесем, тетім дүбе лаптыке салага ялне юлать, тезі қалазаға варын дейд. Ағына, пәдерчі сәбер Магар беш шапла тарқса бүчім. Күжіксен өмінже урамра халық кебірлензе дырад. Ар жөне де, херарыме де бұр. Пурде шабылда тұрзағала жашы. Хызем пурде залғу. Ундақты да хуплы ураба күлзе лажа көрінад. Магарба амышы де халық ұшы майы бейін бұрсады жешім. Ағы күжік амышы беймегіш зарик сәбіре пүрттен жаватса дұқырыш пить кушне, кипки беш аврза жығны. Бұл аран тангыш саудать Кужок пүрттен жұпса тұқыры. Кужок мағырад, хереліні күжізіне пармая қалдыбе шыла-шыла елет. Ере-ере ырнывал, әсіклет, урам решінзен візіне шул барса, енжен-енне серілзедір ашым. Урине бемегеш старик сәбіре, еребен жавытса барса, ураба жіне майлаштарзалардырыш. Халық візем тавра рынжы, бірін хүшінде приза бірбе Пире айыбанду сәбір. Ибір айыплы мар. Дәрі бір шуллан хирарым. Сабир батнерек шывғырза. Еваренге кыдар сана. Ундан валса бере, мендер пичі бұзығыш тулы худашты Шақнада бұлзаны илзім сабир. Тері тархасланы сасыба. Шықырда бұлін парза ярастерім. Эпі дейін келдім ха. Шымарда ба Тере он хышынах тепри, тудырба ябал изіне жіне хурза. Ара чимырға, Кебе емкерлі бұлма жым. ел елзабир. Шеребе выртса жывыраймарым. Табак тұртырым. Турдас келеген бұлзан. Ағы шидет. Дері антундан ке, кебе жанны ашне табакне мегеш старегеті тарза. Илен бичше тада сабире хайын пінжа пинжакебе шелекне бачы. Ураба жіне хуна терлі худашсембе, ыты ябалазем худшынзақ пычыш. Шаван жінчіререн хібердені забірчіца драймаря. Тавдаву сире манахи зеплені жінтванзім. Ана еплар мана дезе мағыр саячым. Шынзем бурде ана шілдезе ашын калашрыш. зіне кучызіне шыла-шыла үлдеш, мағарында жөне күтсе жетірі. Бірнетемлі хыды ябала Мағарамышы ураба батне, меге жумне тұқсадыжы. Бара, ах, сабер. Ұшта қаят бір жәге бер қапла. Хамыр кез, хамыр жінші. Анжин анжақ шанза бұрна мұр. Тезе кыш кырзақ мақырса әжі. Сапире, узана илзе каятып сыбане. Узана, деремегеш. Ундаман палаған лек бұр. шалын патне үлзі каятып. Мүнлі бұлы вара, Сәбер сұран не сиплейжи. жи. веренне сыбане. Перемекшін зіне Эх, сыватсан тембегекче, тембегекче, кашнигын тура келдуны болыттымар. Паскавлан сықсықса қарамыз жым». Айда тапранар болы сабир шылым, деремегеш, сабир енелі жаврынса. Ау, хевелде духрем. Бірдак лапланы бек бұлына сабир бұшне шықлешін бұлжым. Ман, ача замашта жак, Кужук күнда кунда евізем, Кундақчы, кундақ візем, илдінші сасызым. Келір ғажасым манпадам. Макар бағу жуғын батне бұрзады чеш. Сәбел візіне бұшыран жылса жашларым. И ғажасым. Юрададып сире Лай Лайы ғажасым езір. Улмаре. Манжын шут тінже сүнжі жәвінде. Эбізіре урақ аз шук. Сәбелін көштіліне шабырса шықны шурежедік. Кышта херлепе пөвініскер, баскамазыр епене бушларе. Магар çакна куж украмалара хасыргаре еде, тек тюседраймаре, хыттынны шыклатма тыдынче. Хышын кушугын кемел тумламсем ана бұшларыш. Лайық бұрыныр жазем. Үссе жиденер. бұзық бұлыр дері сабиртадақ. Кедюре лайық жүрер. Қалаға хириш ан бұрыр. Мана да па анасыныр. Ибір каят бар. Ураба вырындан тапранчы. Тепні кустармазем, шығыл-шығыл калаш сажывашы. Кайри кустармазен жень, пәрі кугырмагыр ерхов забырать. Чазах ураба уйхапхинчен тұқса кайры. чазым пехер арымзем шаплах нашқылдатса, рахчен пақсадырса юлчеш. Твады жул иртрем. Сағалмар шыв жур два твады жул хүшінче. Салага елін жейді байдақ бұл жеш. Анжақ шәрттедім дүбей бұсынже бұлныш, салагай жыннызен жірінже әмірлігек тенебек ерғы варжы. Уншын жән ғалі де азайлсы самақ ұсқадашы. жүхне жәвеш ұйра тұдышса үлнебе гына бітмері. Салагая контур жыннызен қыпса келжеш. Анатқас халы хешіре шаплақ тавырзап ама өйтнімін. Упрам шитсагыр хутта кебернене шитрі, темле-темле чейлензе әш жүретірі, дедім юбилап тіге та тавлажолла шырех бұлса Тедем Дедім юбежін жен сама хускатсан, ялжын зем сабире халде тұтышақ аза елеші. Ана чундан шеллезе калашашы. Магарда теге кедю маринде, келінже ешлет. Кедю кетме күжік амы жүшіре бушларе. Мен Ирек мінледе бұлін, тұранза малашке, шавын бек шавыл бұрны жураби. Ирхи абач зеларны вахатра, салагайын аслы ураме варинче, халық кебірленсе тұратшы. Магарды шавында пырзадыжы. Упрамдар живих триккен, шырулмил артмашын зене керешсе дашын. Хири бұзық дейд, зем нумай керлі дейд. Әшлі сәшлеме бұлат де, күлені жүк Тере бұғыны херарым сіншін бірі. Халхинче кудын лашмеха үгітлері Виктор. Ул маларца бәдерзенех, хам бұрза бұрнеде тюліп тезе қалазы әжі. Бұғыны жінзен бұрде шамрық семеккен. Магар кунда хыйпе кисне те тел бүлже. Херзембе качызем те йышлы. Херзем кундык семилсе тухмада үлгерне. Танькай веркибе савале хире улма туртарзадыма келешіреш. Ярмуш педеребе сандыр, херзембе бірле, шыр улмеларда канзем булат Магар суға бұштыцабыма келішірі. Лашисем куни, итлеші, тезешеш үтсә білжівіл. Ундан вғыда выраға ямазыр бұрде же васқарыш. Упрамын арман падин жаны темін пызықыш сарыл завырдадь. Халя ана миларды дичень, хызен зем сухалазада да сүрелесе бірақны. Шүллінех тислік нумайды қыса, бұныран, Хурада прачырбекленсе, кабакланза житнем. Улмалардаган зин кунда нумайчин ішлемелле бульчем. Каш пулычен арса пітересші дезе, візім пірле ғанза құрмарыш. Магар самай ағывынса шетірі. Шүрімі беш әмкешіне пыржабек шулдыра тар тапса дұхря. Олезем хыттын турца ғырадашы. Лажа уттейде амалдан хибек мар сама Жакна Жақна шүрілмел ардаган де азырғаш. Чимырға херзем, Пирин юбах әшінші мари, чығымласан бірақтыр выл, кума тапратырш візім мағырдан. Мағарын жыри Херзем мен жинжен шақвыртса қаланы не выл. Эй, эй та, ну, хистері мағарла жына. Херзем айван деріштік, сумақ ялдырық каяшкиға. Мағар калле херлензі кайры. Херзене хереш сумақ чынзеді мазыр мен бұр вайран пекензе әшлет выл. Вел, аны жалла жывғаржы. Шамрықсен вақыт вақыт топраму клашқы зембе пергелешсе илеші де шавлын кулгалаза шабылдадашы. Юлашки ярана суғаласа тухны чух магар елда халдан кайры. Ширма херіне бычы де лашыне тавармады Илдейт магар, херзем, тадах темін кышкырма тапратыш. Матур, матур, лажа була сити харан балла, деші візім. Шахедерде гензі Максим магара шеклендерзех яжыш. Не, шапла бульджи, тәрі бұл тұлды кымылба. Куласыне кулатырда, орбір хаммінді васыне туза бідердім. Макар шавы хытра хыйте зесмері, тағы шинчен ұмбатне вешеліс жа. Макарын пәдім бит көші пічірзе қайры. Ача чухне хипек пічік марынде выл, вешеліс та, яштаға бюзейлі, кықырзем тұлды. Чибер бит көші тин жұрылына чичек демелі. Бұғатте выл мағары жіне, шамыр качавыдан дарад. Хысы мақта жинмеш. Пишсе житне шемірт еврхуп хурагу жезем елдырдатса жунашы. Магару жіне врахчейн бақсадыраймаре пушне узре. Эй, айван, терена вежеліз. Унзасы, темізкерле, хергенен чухне хибек еребен читрензе тухры булзан да магар жеріне кірзе вырнашлы. Бірдак тұрзаныл пушне колчыклері де вежелес унумінче шуқ еккен. Бұл қалмағар баденчен ялалла каяган сем хышын чупсах кайры. Макар аптыранын пықсадырса сайылжым. Кайран, келіне таврынзанды, вежілі сәне күшу мінжен каймары. Келде онан пушша хашыврага матыдынчы. Мінжі мана вежіліс айван дережі. Тақшан ача жүхне вылмана шыбадашын шаплап бірде күрендерінечі. Магар да халь, шиденсе шамрық качы булны давыл. Хызем пючин мачине перенеспе күссе гайна. Тарында аслы кушласын зыбачы жеш әлі хибекек мәскінле құрнайды. Аштан мәскін булас мармагарын. Индек шине сенгек тубынзақ бір адына. Тетім түбей бұс сенже, сәбері евар аматын хышын, тепір мая хыраза, те хуй хырза бұрынныран, мағарамы евар жерлері де көй хуши тапранмазыр Кайран пырдак терепень уткалаган пульже, анчах лайыхын ураланса жидеймере. сын пужи типсе үлже, выл чассасах чыхынза, кашса гаечен үзірме тапратря. Аран пашказа, пыр тепепе хыйлдатса сывлаган пульже, жавындан басыбани теге тулата тухса кураймайш. Пурныш ювырлыхе пәтембех магарчыне дейінчі. Магар, қызен чухын бурнышне, Вăл да куда щиитменнине пӹччекрене хăнăхса юсне. Ағы халькезен, унын жүнне кетмен жерден темінле, ударанчен курман сисмен туйым ярза илчі. Жілезе аза илзе халичен ханықнық канышне жухатры. Магар хызен пәчік пақчыне тухры. Бір хурын турачы жіне пырзаларны шынкырча нумайчен денгерзе тачывыл. Вғычебе ана вежелес тазысне келейд, бұл халі техай Вежелесін шапшура тегіс шілізем чапла кулзадыра бек. Макар вара жағыншын хыйнелай хмар туйса елет. Чуне онан пушче хыды пачыртанса, хессе келет. Вырцан, выртсан ага магара, хын ача чухнехи вежелес па бірлі выляза ертені көне аза келеші. Он чухне візем бір-бірінбе бұрынна. Тем де вылана, савынна. Каш пулзан, магар хызен уне тұқсаларжы. Ваштыр-ваштыр ажы варейді. Угылчара выляган яшкірімзен юрли янраса келеді. Ким-ким, чичек, кимне кура пәрі кура, айық мейік салара, саламай кадара, тавай бире пәрхерне, тавай бире пәрхерне. Чамрыксен бұр дихарысын жалаза елеші. Макар жири кыл тапса хускалса каяй. Бұл бір ұстыр бұшнеші клетте, сывлама чарынсақ, Вайса синетынлать. Магар шағнашқал вайызіне тұқса күрман. Шавын жұвыл темілі вұданса кайлі. Қайза курзан да аван марбек. Шын туын жына, Каймазан тадақ, Шаплаш ухышласа тұрзақ выл. Уштан жыбадыне турдарақ сырже, пелікте турдарақ шықре, ундан вайысасы илдетне шырелі васқамазыр утрем. Угылчарды жирем жінже, Ыштапах нунда качыземпе херзем. Унда юрекеве, ваягула, хавасла шывшав татызы пизір яныра сатрать. Тинжеш тухны чурма уйхын тек сымсыры шуды жудадать. Шаппындахы юзыршсе тачыма каршағында. Угылча карты жумінші курбунланы старик пек тайл залараган вады юмра патинче пір ушкан шамрық сем тұрашы. Качы Хыжызем табак Йылдыр-йылдыр йылғыштара шечі қарқысыне. Бізем мағар бұныне Магар Мағар келчі, бұғырға, мағар, пышылда атребірі. Бұл хураму шасасы бүлжі. Мағаш мағари? Өйтірі депті күлі сорикен. Эй, аплашені қай хучынжы, мінлі туға қал. Тұман қылар армари бір рәжазем, чынақта шені жиннавен жетекерде жақпылат. Чим анжарлар, илді тада. Мені вара, Мен варахыра захтырадыны? Магар жүне сөз сүйлесе ғилже. Мен дума шутлашы візім. Кенешін мари шутлары был. Шабах тахай бай бурбірех вайы еннелі өтріға. магара ашын кітсейлжеш. Эй, тандашсем, чимірға, паян магардава дұхре. Чынайхи? Шавларыш візем бір бе. Магара кукыштах ебатре, волгунда күжік пұржы тезе баққалары. юлдашы көрін маре. Варавыл херзем вылляны жіре водана-воданақ бұрзатычым. Херзем шаплақ шаулама чардымайшым. Адер херзем тебір гана хургайықла Адер, адер! Чак самантра Танкаев рекебе, витре плегин савалей, ярмуш педера тада тебір пилі кулдығачы бұрзатычым. Келер ты тыдынар! Херзем пурде кебер хускалзака еріште, алран алла тыдынса, ярамебе кардалан кардаланзатычыш вайығырдыне магарда худшынчы. Ну, кам юльче? шавла бұшлар шамлықсем, чимв, Вежелис юл мари жавында? Чын вежелис хырахын юлнышке? Кер хывыртах вежеліс, вайығырдыне кер, эзі болдын хургайык. Магар тавраналла баққалары де, вайығырды тула пітчен дарза юлны вежеліс Вежелис Вежеліс турткалансатын маре, вайығырдыне керсе, бұл хургайық пек лапчынсаларчы. Ыттисем унтавра юрласа çаврынма тапранчче. Кика, кика, хоргайык, ышта гаян хоргайык. Чеппемсене шырадып, тервежлис ербин урачне чекленсем. Магар çамрыксембе халиччин пите хутшынса курман бұлінде, ыттисем мен тунине вăлдадăва пушларе, çавăхытра хый вежлис елмері кучне бұл маре Чебер чипер бұны бынывăхытрах Магар темрен тагынчы. Юна жардызем ақылдатса кулзаячыш. Ебір ғу чаврынма түдінші жеш, лисорзен ушқыны шитседачым. Бізем вайрешінзіне зене тұрткалашма түдіншіш. Херзем лисорба уны юлдашы земшіне сивень пыха бұшларыш. Мінле узалачы земізір. Керек хыжантавы ябызадыр. Лешсем жаплақ мұшқылаза ақылдатыр. Ха-ха-ха! Шен гайығын тек не тадас бұлат ведь, ақылдатса елшвізем. Ундан пұжысыне мұнғы Тем жирмана ланса кайрыш. Эс візімбе ан жүре. Пүтсіра жазым візім. Керіш мағара піргас херізім, керізім. Войы каллех пұшланчым. Мағара жамлықсен вайы бейде келешірі. он ирденчі бұлзан да, кундан тем тузан да келіне васқаса таврынас келмері. Пәдемчуні ұжылза жетірі. Малданхи бек вудана сиімені сидирсі гайры. Вайыры үті ешкірімзімбе бірле саванышлын юрлама кулмада пратрым. Чапла ергелленде савынышлым Ульянова хатрах, тағы шәпәрі пәтім ұғыл жанайын ратса. Хевел дезе кашкарчы. Вайри жамрықсын пұрде, дебірдетсе хускальчщ. Чамрыксем пұрде ундала кундала саланса петрреч. Магар гына пәр бәтчен тұрзай үлчі. Пір хұжывыл нимдіва білмері. Ни утма? ни чінме Аслы варинче, толық кайыкпек күлін малин бұққалаза, хытсадычы. Чав хушырана. Адя магар каяр! Тері бір евашта сазы. Магар кусазы камынеккене чухларе. Выл Вылсазы илдімне енелі шаврын бұхрым. Вежелес бұлмазыр. ұшта Тері магар пюліне сылышне ара жаврза. Ышта бұлдыр, келе! Тері вашелес ұн баттенле шевгарза. Пирін жул зэмпірлевет. Магар жүне темлі ажа-ажа хумбырца шапре. Тенех мен бұлныне онлан заилжевыл. Вара аслу рампа юнашар утрищ. Лариван баян карчикебе келешсех Лукарие юри кайзачынзе келзетчі. Халявыл седель хушинче араган Лукарие сене-сене сыра Эш Әш хайзы, анлартха кургана, тизе хистит. Пюртре лариван храхушлы хере мавра келзегеджі. Уналинче сечрезе, Лукарие не левыл Бұдан бекерек ебірттін бақса елшіде, ұндан түрек камага өмне, сыра ұшыт садыраған амжы бәтіне бүчім. Анне, әбәне зұрым, сүтіне шталартмалла, десе ғыйтырым. Нүхлебе Құшы ұшамышы. Мін шамна да мандраны итсатымалла бұр. Лукари шақ вағытыра, лариван дулар забаны сыра күргенесі де жинелар тереклі хул жұрымла мавра жинелі бақыра. Мавра улача кебебе, Тудырне лыбышлабыш шықса яны, волхы ялынчы чересне детса пүрттен тұқса кайрым. Ларри ван Карчыге, вадыл непе пекерілзе кенескер, кымаға вучағы еннелі жаврынже, пәчік кенжесыланза жұнаған вұттыне түрлетсе тегелері, вара чүлмекле клей сырана жыбалаба пытратриде, кыштахы сайлзе сыпса бұхре, ұжын зарана сүдержіне витрине бұрзаячым. Эзі ашшы, мен пықсаларатыншақ, Эштер хушшывыллар ивана лукари кургазырахлар дине курсан. Эй, менех манжаны, шиде шиде тебе шапхатер лукари. Егалех мавра келсекече. Анжа халя вал петчинмар, унба бірле нарбе херлі пит шымартиллі, кывакушла, шургебеллі хергерсе тачы. Вал хер мавраран игеші шүллі, пызы келеткелле, илемлі, Тудеш варлы кулза шештрать. Паллай марым да жақна. Кам пульчы хаго? Тагамнан ыйтрыл карем. Күржі ял хере хавал, надали ятла, шавалга сихерем. Онландар жаналар Иван. Ну, эс кургине шал туза барха, истеревал сыринешмем. Эже сепулиш кевал. Кивелянна булинде пюртрет теттемлензе шидей меньха. Мавра хайын кывак тудырне чибердерек майласа шығырде Тебелелле бұрза амышбек қала жабушлары. Анне, әбі вайна туған ми, бұл. Келде керлі болатын бұл мен бұрында вайра кашника жақтыр амышы. Эбі надылибе бепірлі бұл істедіп, ол перін ял не тұқса көрашын. жөмін міндетав. Ара, анжар займи сұққа. Сыма хушылар ебан. Қай чырақ, чамрықсыне сіне баға, арақ ерім? чебер жүріл. Херзем тұқса кайрыч. Лукари шаплақ пызы херден не жарын мазыр шывар қарса жы. Леш сен пүрдімі бейірсен жеш сымақне хускатры. Ай, жырлақ, пулать кам я балам. Кабан пек ишко? Тамашата, тамаша дейт бір, тамажи күнда келсе кеже. Пүрде араншыны жет. Камбулже хережак? Хош жалзым. Шавалғасы халаса да тахлариван. Шава каси, кам хере. Митча ятла булнауныш. Ан Ха, вара. Митчан кун бехерде бури. Питлайық біледі беп митчана, не галет теші буласха. Ле шукшашын. Сәдірке пичішне вілерметіні хышын. Она терминеді цагайны течіш фитка. Лариван шапладе запушне зулчым. Шавандан шуктет вăл, он жавын хышын вилнетчче. Кохер вара, бачынчы пачинче жи? Калі хыйтры лукари. Шук, сәдірке візіне келе кіртмен. Шылы мана хордуры, шешебе хіне хінезе бідерже, ба мана ұн бек тұванбек машы, чон жы візін жізі зағалат дед. Ашта бурнать варагу. Наталия бе пыртыван аппы жыбадінже бұрнат. Хальвалкунда, Пириньялда, Кугар кушми батнигілні, бірігернелігі на гильне теди? От херде хер. не біргала-біргала үлчілу кари. Имер верене туртса татмаллагу. Ай-яй-яй. Кейінді Тубада, кейінді васшы. Пәдем келей илем кіртсе ярытшы. Алық падинчик десем Лукари ұмылзырланны бек пулны Лариван бір гана сымах чинме аптрарым. Вăл тепел кукринче шымарта чажыке тытса тыракан карчыкне курсан тинь ыйхинчен бек пульчче. Эй, чимха! Манзах кайнеп хаямат. Эш ха эш, эс лукари, теле вара хывынарах. Сымах юмах, айне еп капла. Ха, хынана бахмада білмес пір. Юрий чынзе келет хамыр. Эш ха! Алінде, аль, жесте келмері хаман. Кілне қайма қадірлін жылқари. Лукари васқа бұшланыне құра, лари ванда урай жіне тәчім. Аль, ғараку, мінлегу, лар сам кыштақ. Лар тәмінде лари ван. Селін бадайып күнда тепрехінже де деп хам. Лукари патне лари ван қарчығы бұрзады чім. Унал инже шымарда жажыгем. Апа хан Юрий апат хатерлерім, та бұлінші запах? Ах, еплей старжадын икен, мажынақ пульшав. Көш мардызіне кундақ шизедір ашық, хамба бірлейзі ғам ғайппен. Лукали ун чажық шіне бақса елже, выллар Иванба май, негам каласа кетмезірек, сапун лізе, пежихи хушіне жавырза хестерже, Вара көжесімбе пықмазырақ, чажық шинчі шымардасыне пиде меллен, шымылын, ча пунчыне илейле хучы. Мариван карчык на пиде тілінсе пахра. Хай немінде ченмері, пушанны чашкасы дельжіне пырзалартрым. Шені хрен тухазу мин лариван лукария алынжендыца чарзадыратрым. Чимха дыхлажы, вара леш пажыргаланы. Сан жутпан мінле майла жаспек туйна Э, Мавра берги? Лар Иван бекех шыппын самахушылар кәлі. майлаш ачке, майлаш майлашман ябала пури выл. Айып, леш сеней, келішмеш бүлде деп. лайық кележеш ха. Күнбек вырын ұшта выл. хама жаныр, елда хама әшкілар забарып. Халде жавын басан жінсе келдемір. Чебереш майлашсан, Ан пашарханы слукари, сана хальдава щук, жын, перер кебе, ятназын за тұғындарны мар. А, вал юреха тұғына бар, парагандан илме хушны. Хавар унберги патне негама ан аншарлар. Мавра хойте ан білдір. же варттын думалла. Ан башырханар пурте булать. Майнигілдерсен вăлхăмăчы на тех. Хепертене лареван урх немменнде чченмере. Лукарие Лукари хыщн выртса шывырма та вăхă щиитнечче. Лариван пакарчыке çапах та хипек